Abdulloh taqdim etar yurakdan siqilish qayg'u ketar Jundulloh Jundulloh Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz radio tinglovchi birodarlar, O'zbekiston Islomiy harakatining Jundulloh ijodiy studiyasi e'tiboringizga tonggi eshittirishlarini taqdim etadi. Taqdim etar, yurakdan siqilish qayg'u ketar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده hamd yolg'iz Allohnikidir. O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لرد پروردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. ilaha illalloh إلا la sharika lah lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغي اكتساحا ففي بغض har bir jonni o'zi qilgan yaxshi va yomon amallarni ko'z o'ngilariga hozir va nozir qilguvchi qiyomat kunining egasi mehribon Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Olamlarning sarvari, nabiylarning afzali Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga mukammal va davomli salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum bizning jumadan jumagacha deb nomlangan dasturimizning muhtaram va muhtarama muhojir va muhojira tinglovchilari. Assalomu alaykum mujohid va mujohidalar, aziz og'a inilar, muhtarama opa singillar. Barchangizni dasturimizga xush kelibsiz deymiz. Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida Astaizu billah لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما مؤمنlardan o'zlari beshikast bo'lib turib, jihodga chiqmay o'tirib olgan kishilar bilan Alloh yo'lida mol va jonlari ila jihod qilgan zotlar barobar bo'lmaydi. Alloh mol va jonlari bilan jihod qilgan zotlarni biron uzr sababli jihodga chiqmay o'tirib qolgan kishilardan ham bir daraja afzal qildi va barchalariga go'zal oqibatni va'da qildi. Hamda Alloh jihad qilguvchilarni o'tirib oluvchilardan ulug' mukofot o'z tomonidan bo'lajak yuksak darajalar, mag'firat va fazl va marhamat bilan afzal qildi. Alloh mag'firatli, mehribon bo'lgan zotdir deya marhamat qiladi. Va qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining sahih hadislarida jannatda 100 ta daraja bordir. Alloh taolo uni o'zining yo'lidagi mujohidlar uchun muhayyo qilgan. Har bir darajaning orasi osmon va yer orasi kabidir deganlar. اكتسح الطواغيت اكتساحا ولا ننسى رجالا عاضدوهم لتكتسح الطواغيت اكتساحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الطواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan Bir safar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Sufyonning masjidga kirib ketayotganini ko'rib, Oysha onamizdan Bilasizmi bu kim deb so'radilar. Onamiz yo'q dedi. Aloqa bo'limida Alhamdulillah Alloh taolo bizga hijratni nasib etdi. Shu hijrat diyorida yana bo'lib Alloh taolo o'zi bir xizmat nasib etdi. Bu xizmat mana shu muxobara sohasiga tushdi. Hayotingdan foydalan. Ey Abu Wahab. Ya Abu Wahab. biz juda ham yomon holatda bo'ldik juda ham mana farqimiz ketib sharqimiz qoldi shunga o'xshagan maktublar maktublar maktublar dollar haqidagi maqolaning davomi Amerikada har 28 sekundda bitta o'g'irlik har 5 minutda bitta nomusga tajovuz, har 8 minutda bitta qotillik sodir bo'ladi. Musalsal hadis haqida ustozimiz qo'limizni ushlab turib, musofaha qilib turib, shu hadisda rivoyat qildilar. Bu hadisda u kishiga ustozlari qo'llarini musofaha qilib turib aytgandilar. deb to Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga silsila bo'lib ketaveradi. Bu shayx bilan esa o'z navbatida suhbatlashamiz. Qur'onning Nahl surasida bizlarga hayotimizdagi bo'layotgan ko'pgina noma'lum narsalarni bizlarga tushuntirib berishligi uchun shuningdek jahon va mintaqa xabarlari ham bor. Abu Sufyon ibn Xoris. Abu Sufyon jannat yigitlarining sayyididir. Muhammad Rasululloh Muhammad alayhi assalom va Abu Sufyon ibn Horisning o'rtasidagi yaqinlikning naziri hayotda kamdan kam uchraydi. Abu Sufyon Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan tengdosh, ular bir payti tug'ilib, bir oilada ulg'ayishgan. Ular amakvatchi bo'lganlar. Xoris va Abdulloh Abdul Muttolibning o'g'illari tug'ishgan aka-uka edilar. Undan tashqari Abu Sufyon payg'ambarimizning emikdosh birodari. Har ikkisini halima sadiya imzib katta qilgandi nihoyat ular nubuvat davridan ilgari qalin do'st o'rtoq bo'lganlar qiyofalari ham bir biriga juda ham o'xshash edi bundan ko'ra yaqinroq qarindoshlik bo'lishi mumkinmi shuning uchun bu mustahkam aloqalarni bilgan odam Xoynoxoy abu sufyon rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vatlariga birinchilardan bo'lib labbay degan peshqadamlar safida u kishiga ergashgan deb o'ylashi ehtimoldan xoli emas. Biroq voqelik buning mutlaqo aksini ko'rsatdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oshkora da'vatni endi boshlab, avvalo qarindoshlarini ogohlantirgan paytlardayoq Abu Sufyonning qalbida nafrat olovi alangalandi. Do'stlik adovatga, qarindoshlik yuz ko'rmaslikka, birodarlik gap uqmaslik va to'sqinchilikka aylandi rasululloh sallallohu alayhi va sallamga robbilari tarafidan risolat vazifasi yuklatilgan kunlarda abu sufyon quraysh qabilasining jasur pahlavonlaridan va dong'i ketgan shoirlardan edi u butun shoirlik iste'dodini rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vatlariga bor kuch quvvatini islomga va musulmonlarga qarshi qaratdi qayerda alayhi alayhissalomga qarshi fitna qo'zg'atilsa, albatta uning boshlovchisi Abu Sufyon bo'lib chiqar, qachonki musulmonlarga aziyat yetsa, bunda ham uning ulushi salmoqli bo'lardi. U shaytonning so'ziga kirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hajv qilgan, boshdan oyoq tuhmat va bo'xtonlardan iborat haqoratli she'r yozgan edi. Bu adovat qarib 20 yil davom etdi. Abu Sufyon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muttasil turli hila nayranglar bilan pand berish payida bo'ldi. Musulmonlarga aziyat yetkazishning qanday usuli bo'lsa, hammasini qilib ko'rdi. Makka fathidan bir oz oldin Abu Sufyon iymonga keldi. Uning islom haqida sirat va tarix kitoblarida g'oyat ajoyib va ta'sirli qissa saqlanib qolgan. Keling, so'zni uning o'ziga beraylik. Har holda o'z tuyg'ularini gapirib berish egasiga osonroq, tinglovchi uchun ishonchliroqdir. Abu Sufyon hikoyasi. Islom qad ko'tarib, mustahkam qaror topgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Makkani fath etish uchun yo'lga chiqqanlari haqida xabar tarqaldi. Buni eshitib, mening ko'zimga dunyo qorong'u bo'lib ketdi. O'zimcha o'yladim. Endi nima qilaman? Qayoqqa qochaman? Holim ne kechadi? Xotinim va farzandlarimning oldiga borib, tezda safar tadorigini ko'ring. Biz Makkadan jo'nab ketamiz. Hademay Muhammad kelib qoladi. Agar musulmonlarning qo'liga tushsam, sog' qo'yishmasa kerak, dedim. Ular meni insofga chaqirishdi. Ko'zingizni oching. Butun arab va ajamlar Muhammadga itoat izhor qilishyapti. Uning dinini qabul qilishyapti. siz esa hanuzgacha tish tirnog'ingiz bilan qarshi turibsiz. Vaholanki, uning eng birinchi yordamchisi siz bo'lishingiz kerak edi. Har tarafdan dashnom aralash da'vat eshitib, Muhammadning diniga moyillik tuydim. Shunda Alloh mening qalbimga hidoyat soldi. Shu zahotiyoq o'rnimdan turdim. G'ulomim mazkurga bir tuya va bir otni tayyorlashni buyurdim. keyin o'g'lim ja'far bilan fursatni boy bermay abvoga qarab jo'nadik abvo makka va madina orasidagi diyor bo'lib men rasulullohni o'sha yerda to'xtaganlarini eshitgan edim u yerga yaqinlashgach yuzimga niqob tusib oldim chunki payg'ambar solomning huzuriga yetib islomimni e'lon qilgunimcha yo'l yo'lakay musulmonlarning birontasi meni tanib qolib o'ldirib qo'yishi mumkin edi ulovlarni qoldirib bir milcha masofani yayov bosib o'tdik. Shundoqqina yonimizdan musulmon askarlarning peshqadam guruhlari ketma-ket o'tib ketishdi. Men har safar jangchilar ichida Muhammadning meni taniydigan sahobasi chiqib qolishdan qo'rqib yashirinib turdim. Navbatdagi guruhlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rindilar. Men chopib u kishining oldilariga chiqdim. Ro'paralariga turib yuzimdagi niqobni yechdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga ko'zlari tushishi bilan tanidilar. Tanidilar u yuzlarini o'kirib oldilar. Men yana u kishining ro'paralariga o'tdim. Payg'ambar alayhi salom yana teskari qarab oldilar. Bu holat bir necha marta takrorlandi. Men qanjali janobimizning nazarlariga tushishga intilmayin, har safar harakatlarim zohi ketar, uzot meni ko’rishini mutlaqo istamasdilar. Yo'l-yo'lakay Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sallam mening islomga kirganimni bilsalar, shubhasiz xursand bo'lib ketadilar. U kishining quvonchlariga ashoblar ham albatta sherik bo'lishadi deb o'ylagan edim. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuz o'girishlarini ko'rgan musulmonlar menga xo'mrayib qarashdi. Birontasi ham iliq munosabat bildirmadi. Abu Bakrga yo'liqqanimda keskin orqasiga o'girilib ketib qoldi. Mening yolvorgan namo Umar ibn Xattobga qaradim. u ham xushlik ko'rsatmadi balki dard ustiga chipqonday ansorlardan birini menga qarshi gijgijlab qo'ydi haligi ansoriy meni rosa so'kdi ey Allohning dushmani Allohning elchisiga u zotning sahobalariga azor beradigan hali senmisan sening Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatan adovatingni butun mashriq va mag'rib ahliga taqsimlasa ham ko'plik qiladi u tinmay haqorat qilib o'shqirar atrofdagi musulmonlar menga o'qrayib qarashar ayrimlari bundan xursand ham edilar nogoh men amakim abbosni ko'rib qoldim chopib borib unga iltijo qildim ey amakijon qarindoshchiligimiz qavmimdagi obro' e'tiborim tufayli rasululloh sollallohu alayhi vasallam mening islomga kirganimni ko'rib xursand bo'ladilar deb o'ylagandim biroq nima bo'lgani o'zingizga ma'lum u kishi bilan gaplashib ko'ring meni kechirsinlar yo'q dedi amakim u kishining yuz o'girishlarini ko'rganimdan keyin sen haqingda bir og'iz so'z aytishga ham jur'at qila olmayman. Men uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam benihoya ulug' zotdir. Vaqt o'tsin, balki uzr aytishning qulay fursati kelib qolar. Ey amaki, meni bu ahvolda tashlab qo'ymang, qichqirib yubordim dahshatga tushib. Hozir sen haqingda og'iz ochishning mavridi emas, dedi u. Men tashvish va xavotir ichida amakivachcham Ali ibn Abu Talibni qidirib topdim. Ammo u ham iltimosimga xuddi amakim Abbosday javob berdi. Shunda men yana Abbosga murojaat qildim. Xo'p, siz Rasulullohga uzrimni yetkaza olmas ekansiz, jilla qursa hech hol jonimga qo'ymasdan deb meni so'kayotgan, bu ham yetmaganday boshqalarini ham qayrayotgan ana bu kishini tiyib qo'ying. Amakim qandoq odam u deb so'radi. Men uning sifatlarini aytdim. u nuaymon ibn xorisku najjor qavmidan dedi amakim va uni topib kelish uchun odam jo'natdi u kelgach nasihat qildi ey nuaymon bilib qo'y abu sufyon rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakivachchasi mening akamning o'g'li bugun u janobimizning g'azabida bo'lsa erta indin roziligiga ham erishib qolar shuning uchun uni tinch qo'y bu so'zlarni eshitgan nuaymon boshqa menga aziyat yetkazmaslikka va'da berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinadan Makkaga ketaverishdagi Juhfa degan makonda to'xtadilar. Men u kishi tushgan manzilga borib, eshigining ro'parasiga o'tirib oldim. Yonimda o'g'lim Ja'far ham bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ichkaridan chiqib kelayotib, meni ko'rishlari bilan teskari qarab oldilar. Men noumid bo'lmadim. Butun safar asnosida payg'ambarimiz qayerga manzil qursalar, eshiklarining to'g'risiga o'tirib olardim-da, orqamga o'g'limni turg'izib qo'yardim. Biroq u kishi har safar menga ko'zlari tushishi hamono nigohlarini olib qochardilar. Bu holat ancha muddat davom etdi. Toqatim toq bo'lib, jonim dog'imga kelgach, xotinimga dedim: "Xudo haqqi, yoki rasululloh sollallohu alayhi vasallam mendan rozi bo'ladilar yoki o'g'limni yonimga olaman u boshim oqqan tomonga qarab ketaman to ochlik va tashnalikdan sillam qurib halok bo'lguncha ketaveraman bu qasamning xabari rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetib borgach menga rahm qildilar qubbalaridan chiqayotib menga muloyimroq nazar bilan boqdilar endi men u kishining jilmayib boqishlaridan umid qila boshladim Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkaga to'liq fath va nusrat bilan dohil bo'lganlarida men muzaffar qo'shinning safida edim. Payg'ambar alayhi assalom masjidga kirdilar. Men ham birga kirdim. Yonlaridan bir qadam ham, bir lahza ham jilmadim. Hunayn jangida arablar islomni tak tomiri bilan sug'urib, musulmonlarni bitta qo'ymay qirib yuborish maqsadida payg'ambar alayhissalomga qarshi tish tirnog'igacha qurollangan, misli ko'rilmagan darajada son sanoqsiz qo'shin to'pladi. Nabiy alayhissalom sahobalardan tashkil topgan qo'shinning boshida mudofaa uchun chiqdilar. Urushda men ham ishtirok etdim. Yog'iylarning mormalaqdek behisob cherigini ko'rib, o'zimcha Xudo haqqi bugun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatan qilgan jamiki adovatlarimni yub yuboradigan kun keldi. Mana endi janobimiz mening Alloh va Rasuli rozi bo'ladigan ishlarni qilishimni ko'radilar deb qo'ydi. Jangning avvalgi lahzalaridanoq mushriklarning yaqqol ustunligi sezildi. Musulmonlar qo'shini orasida tartibsizlik va parokandalik paydo bo'ldi. Ba'zi kishilar chekinib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni janggohda ochiq tashlab ketishdi. musulmonlar mana mag'lubiyat alamini tortishlariga yaqin qoldi. Bir payt qarasam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ota-onam u kishi uchun fido bo'lsin, qonli jangning eng qizigan nuqtasida kulrang hachirlarga minib, qilichlarini yalang'ochlagancha ulkan qoyaday turibdilar. O'zlarini yu tevaraklaridagi ashablarini himoya qilib, xuddi bachalarini qizg'anayotgan arslondek olishyaptilar. Men shoshib otimdan sakrab tushdim. qilichimning qirini sindirib tashladim. Alloh ko'rib turibdi, men o'shanda payg'ambarimiz uchun qurbon bo'lishni istardim. Amakim Abbos Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga hajrning jilovini ushlab yon tomonlarga o'tdi. Men boshqa taraflarni egalladim. O'ng qo'limda qilich hamla qilgan dushmanlardan himoyalanaman. Chap qo'lim bilan hajrning uzangisini mahkam tutib olganman. Mening jonimni Jabborga berib olishayotganimni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rdilar. biroq u kishiga orqam bilan turganim uchun tanimay amakim Abbosdan bu kim deb so'radilar. Amakim bu birodaringiz Abu Sufyon ibn Xoris, undan rozi bo'ling ya Rasululloh deb qichqirdi. Payg'ambar alayhissalom men undan roziman, Alloh uning qadimgi gunohlarini mag'firat qilsin dedilar. Janobimizning roziligi ko'ksimni quvonchga to'ldirib yubordi. Uzangida turgan oyoqlarga labimni bosdim. U kishi menga qarab, "Birodar, azbaroyi xudo, olg'a bosing, olg'a" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlari kuchimga kuch, g'ayratimga g'ayrat qo'shib yubordi. Qo'rquv nimaligini unutib, mushriklarga tashlandim. Musulmonlar ham men bilan birga hamla qilishdi. Dushman hujumga dosh bera olmadi. Bir farsaxcha chekinib borib, oxiri tumtaraqay qochishga tushdi. Hunayn ma'rakasidan keyin Abu Sufyan ibn Xoris Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hurmatini qozonib, u kishi siylagan odamlar qatoridan o'rin oldi. biroq o'tmishdagi noma'qulchiliklardan xijolat chekib biron marta ham sarvar olamning yuzlariga tik qaray olmadi u Allohning nuridan mahrum kitobidan bebahra holda o'tkazgan jahiliyat davridagi qora kunlar uchun ko'p afsus davomatlar chekdi Qur'on oyatlarini kecha-yu kunduz tilovat qilib, din ahkomlarini chuqur o'rganishga qattiq kirishdi. dunyo va uning bezaklaridan yuz o'girib, Alloh subhanahu va taologa butun vujudi bilan lazzatlanib ibodat qilishni boshladi. Bir safar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Sufyonning masjidga kirib ketayotganini ko'rib, Oysha onamizdan "Bilasizmi bu kim?" deb so'radilar. Onamiz "Yo'q" dedi. Payg'ambar alayhissalom dedilar: Bu amakimning o'g'li Abu Sufyon ibn Xoris, qarang, u eng birinchi bo'lib masjidga kiradi, eng oxirgi bo'lib chiqadi, sira ko'zini yerdan uzmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rafiqul A'la huzuriga rihlat qilgach, Abu Sufyon yagona farzandini yo'qotgan onaday bo'zladi. Habibidan ayrilgan kishiday qayg'u chekdi. G'am va alamga, mung va hasratga to'la marsiya bitdi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning xalifalik davrida Abu Sufyon ajalining yaqinlashganini sezib qoldi. O'z qo'llari bilan o'zi uchun qabr kovladi. Xuddi ajal bilan va'dalashib qo'ygandek 3 kun o'tib vafot etdi. O'limidan oldin oila a'zolarini, qarindosh urug'larini chorlab vasiyat qildi. Mening orqamdan yig'lamanglar. Xudo haqqi, islomga kirganimdan beri bironta ham xatoga yo'l qo'ymadim. So'ng pokiza ruhni egasiga topshirdi. Janoza namozini xalifaning o'zi o'qidi. Barcha sahobalarni chuqur qayg'u qopladi. Abu Sufyonning o'limi islom va musulmonlar uchun ulkan musibat bo'ldi. تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا Navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga. Juma Ustozlar dars qildilar ilm omonat bilib bizlarga yetkazilar o'zlarin qurbon qilib ustozlar dars agar xohlashmasalar ular ham shunday zurriyotlari qolishligini tashvishida bo'lgan kishilar qo'rqsin yetimlarning molini yeyishlikdan ollohdan qo'rqsinlar va to'g'ri so'zni gapirsinlar mana shunday majlislarda biz hozir noto'g'ri ishni qilyapmiz deysinlar biz munkar ishlarni qilyapmiz olloh man qilgan narsani qilyapmiz deysinlar agar bunday deyishlikka ularda iymon zaiflik qilib vijdonlari yo'qolgan bo'lsa shunday deyayotganlarga qarshilik qilmasinlar alloh subhanahu va taolo mana bu oyat bilan otalik mehrining torini bu yerda qo'zg'atdiki inson bir ko'z oldiga shu o'zining avlodlarini shunday holatda qolishligini ko'z oldiga keltirsa bir qattiq g'amda qoladi shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar va ularni amalini yo'q qilib yuborishi Alloh uchun osondir. Yana aytib o'tdik, Abdullah ibn Ubay ibn Salul Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Uhud g'azvasidan oldin o'zining nifoqligini oshkor qilishdan oldin har jumada Rasululloh sallam minbarga shunda chiqib o'rnidan turishlari bilan o'rnidan turadi. Bu ansorlarning kattasidandi bu munofiq. Voy qavm. Bu kishini bilasizlarmi kim bu kishi? Bu kishi Allohning haq elchisi. Bu kishi Alloh taolo bizga ne'mat qilib yuborgan. Bu kishiga iymon keltiringlar. Bu kishiga itoat qilinglar. Bu kishini hurmatini qilinglar. Bu kishiga yordam beringlar. Shudo gaplarni gapirardi. Chunki tili uzun bo'ladi ular. Tili o'tkir bo'ladi. Uncha buncha mu'minlarning gapini topib gapira olmaydi. hamma hayron bo'ldi. Oho, buncha insofga kirib qopti bu. Buncha yaxshi musulmon ekan bu. Lekin Uhud kuni nima qildi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni? Yarim yo'ldan 3 bir qo'shinlarni orqaga qaytarib ketdi. Kimlar majnunlar yakshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli abu hanifa rahmatulloh alayhining al fiqhul akbar nomli aqoid kitobida shunday aqidaviy matnlar bor alloh subhanahu va taolo o'zining mavjudotlaridan birortasiga aslo o'xshamaydi va mavjudotlardan ham biror narsa u zotga aslo o'xshamaydi. U zotning barcha sifatlari jamiki mahluqoti mavjudotlar sifatlarining butunlay aksidir. U kishi arablar uchun Quraysh va arab qabilalarini birlashtirib, o'zlari boshqaradigan qilib, yagona va kuchli arab amirligini tashkil etishlari ham mumkin edi. Ana shunda biz aytayotgan milliylik g'oyasiga Abu Jahl, Ibn Hisham, Utba ibn Amir va boshqalar birinchilardan bo'lib qo'shilgan bo'lar. U kishini rahbar sifatida tan olib, u kishi bilan qo'shilib jang qilgan bo'lar edilar. Keyin boshqa bitta ustoz kelib aytadi, o'sha vaqtlarda Bangladeshlik komandon bor edi. O'shani oldiga borib suv ichib, choy ichib nima qilib turardik. Shuni oldiga borib suv ichib tursa, u hazillashib aytayaptiki, sizlar o'g'ri bo'lmanglar, mina qidirib, bu minani sizlar topolmaysizlar deydi. Ha nimaga topolmaymiz desa, bu minani shu pokistonlik bilan bangladeshliklarning oyog'i topadi. Sizlar topolmaysizlar deb hazillashardi. Ya'ni ular qaramas ekanda mina bormi yo'qmi yurishaverar ekan. Kuniga bitta, ikkita odam portlab oyog'i uzilib ketardi. Dushanba. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon Ya'ni Alloh taolaning kalomi mahluq degan fosid aqida chiqdi. Chunki shu aqidaga Ma'mun Rashid, Mu'tasim va Vosiq shu 3 ta xalifa aqida qilar edi. Shuning uchun ahli sunnat va jamoatga ko'p qattiq imtihonlar bo'ldi. Va ahli sunnat va jamoatning imtihonida tur bergan imom Ahmad bin Hanbal rahimahumulloh bo'ladilar. va ahli sunnat val jamoat shu fosil aqidaga qarshi tur berdi. Xosatan ahli sunnat val jamoatning imomi Imom Ahmad bin Hanbal rahimahullohning voqeasi mashhurdir. Imom Ahmad bin Hanbal rahimahulloh har xil imtihonlarni oldida tur berdilar va oxir mutawakkilning hukumati kelib Imom Ahmad bin Hanbal rahimahulloh yana azod bo'ldilar va yana Alloh taolo u kishiga izzat berdi. Yana ahli sunnat val jamoatning aqidasi tirildi. Seyshanba. Takvoying qaydadir, iymoning qayda Olisdan qo'rqitgan haybating qayda Ko'tar Kenja shahrida ham Tabriz shahridagidek ayni hodisa ro'y berdi. Ular Alloh yo'lida jihodni e'lon qildilar va unga tayyorgarlik ko'rdilar. Kenja shahriga ham xuddi Tabriz shahridagidek birorta ham mo'g'ul kirmadi. Bu tasodif emas, balki jihod bayrog'ini ko'targan, unga tayyorgarlik ko'rgan yurtlarga mo'g'ullar kirishga jur'at qila olmadilar. takror aytamiz, bular tasodif emas, balki bu Alloh taoloning qonunlaridan bo'lgan bir qonundir. Musulmon shaharlarning va yurtlarning barchasi shunday qilganida bormi? Mo'g'ullar va ulardan boshqa kofirlar ham musulmonlarning yerlariga najas oyoqlarini bosmagan bo'lar edilar. Vallohu alam. chorshanba ilmdir bu har bir oyat ilmdir bu har bir hadis ilmli bo'lsangiz taqvo dushmanga qarshi eng kuchli qurol va eng katta taktika eng katta hiyla ekan taqvo Umar raziyallohu anhu Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallohu anhu ning Fors diyorlariga yuborganida g'azotga yuborganlarida qo'mondan qilib uning izidan maktub jo'natdilar. Maktubda shunday deb yozilgan edi. Bu maktub to qiyomat kungacha keladigan mo'min musulmonlarga, ayniqsa mujohidlarga ibratlidir, nasihat. Ammo ba'd Men senga va sening lashkaringga har qanday holatda taqvo qilishingga buyuraman. Chunki Allohga taqvo qilish dushmanga qarshi eng afzal qurol va eng kuchli hiyladir. Men senga va yoningdagi kishilarga dushmanlaringdan ko'ra o'zlaringdan ko'proq ehtiyot bo'lishliklaringizni buyuraman. Ya'ni o'zlaringizdan sodir bo'ladigan gunohlardan ehtiyot bo'lishliklaringizni buyuraman. Chunki lashkardan sodir bo'ladigan gunohlar ularga dushmanlardan ko'ra xavfliroqdir. Payshanba. Jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni salqiningan ko'p sonli mahluqotlarni yaratishdan avval ham barcha sifatlari Allohda bor edi ular yaralishi bilan Alloh avval o'zida mavjud bo'lmagan biror sifatni ziyoda qilmagan barcha sifatlari Allohda azaldan bor bo'lgani kabi, hamma sifatlari unda abadiy mavjud bo'lib qoladi. Izoh. Alloh subhanahu va taolaning ismi sifatlari har taraflama mukammal va benuqson, azaliy va abadiydir. Qur'oni Karimdagi ularning ayonlari yuringlar, xudolaringiz to'g'risida sabr qilinglar. Albatta, bu qasdan qilinayotgan narsadir. Oyatini bu hujumning tarifi va qandayligini bayon qilib beradi. U zotga ushbu hayotning hamma tomonlaridan tahdidlar va taqiblar bo'ldi. ana shundan boshlab tarix varaqlari so'zlab bergan azoblashlar va zulmlar boshlandi. Ansor bola Sardor aka, men yo'l ko'rsataman dedi. Osmonga otaman deyapti, chiqinglar dedi-yu. Shunda nima dedi-da, musulmon ularga qarshi otmanglar dedi birinchi. Keyin yo'l ko'rsataman. Chiqishimiz chap yurgandi. Chap yurishimizni ham boshladi bizga otishdi. Shunda boshni shunday qildi, tul tul kofir, tul kofir deb nima qilyapti-da haligi hajilarni. <laughs> G'aza kuni yuztetdi. Bir daqiqa oldin musulmon otmanglar deyotdi ular. Hammasi kofir deyotdi. Ha, keyin mashinasiga bordikda devorni urib mashina ko'chaning ichiga kirib qoldi. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد ببذل الروح ما كانوا شحاحا kimga yoqar Qur'on ovozi, yana kimga shaytonni sozi. Kimlar Alloh uchun yig'lasa, kim banda deb o'lmoqqa rozi. Kim kimlarni ko'nglini olgan, yana kimdir kimdan norozi. Qiyomatda bilib olurmiz, Alloh o'zi bo'lganda qozi. Keling do'stlar, muslim bo'laylik. Savobimiz bossin tarozi, o'sha kunda o'ngdan berilsin har bandaning amal qog'ozi. Usoma aka, ertaga Ashura kuni ekanmi? Inshaalloh. Nima edi? Jundul arxividan Shahid muftiy Abu Bakr akaning shu haqdagi va musalsal hadis haqidagi suhbatlari bor ekan. Mashaalloh. Tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan quvonchlar u alamim muhim jarayon bilan Navbatni ana shu noyob suhbatga bersak. Chunki ushbu ovozni yozilganiga ham qariyb 8 yil bo'libdi. Navbat noyob boyligimizning noyob suhbatiga. Ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf sezarlar sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أصول حديثة al hadisul musalsal deydi ya'ni musalsal hadis degani bir dars bor bu darsda musalsal hadis haqida tushuncha beriladi musalsal hadis deb qanaqangi hadislarda aytadi degan savolga javob beriladiki musalsal hadis shunday bo'ladiki o'zi musalsal degani silsila degan gapdan olingan bir biriga ulanib kelayotgan degan mazmunda anglatadi qaysi bir rivoyatda roviylari bir zamonda yoinki bir makonda bir gapni gapirishda yoinki bir fe'lni bajarishlikda bir xil amal qilgan bo'lsalar ana shu hadisda otini musalsal hadis deydi ya'ni bir biriga bog'lanib kelayotgan hadis deydi masalan bunaqangi musalsal hadislar ulamolar usuli hadis kitoblarida aytishlaricha Imom Suyuti aytganlar rahimahulloh 400 ta deganlar musalsal hadislar. Balki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Ya'ni mo'tabar kitoblarda 400 ta musalsal hadis kelgan. Masalan, e, musalsal hadislarning ichida bir hadis bor. To Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shu zamonamizgacha ustoz shogirdiga o'sha hadisda rivoyat qilayotganda qo'lini ushlab turib al-musalsal bil musafaha deydi. Qo'lini ushlab ko'rishib turib hadisda aytadi. o'sha hadisda shogird eshitadi, keyin ustoz agar sen ham aytaver deb ijozat beradigan bo'lsa, shu hadisni boshqaga rivoyat qilishlikka, u ham aytayotganda shogirdiga qo'lini shogirdiga u ham musofaha qiladida, ko'rishib turib, o'sha hadisda rivoyat qiladi. Ustozim menga mana shunday qilib rivoyat qilgan deb aytib qo'yadi. Shu bilan shu to qiyomatgacha bog'lanib ketaveradi. Har bir rivoyat qilayotgan shogirdiga aytadiki, ustozimiz qo'limizni ushab turib, musofaha qilib turib, shu hadisda rivoyat qildilar bu hadisda u kishiga ustozlari qo'llarini musofaha qilib turib aytgandilar deb to rasululloh sollallohu alayhi vasallamga silsila bo'lib ketaveradi Ya'niki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda aytdilar hadis aytayotganlarida o'sha yonlarida turgan sahobiyni boshiga qo'llarini qo'yib turib hadisda rivoyat qilganlar to endi qiyomatgacha kelayotgan shu nimalar roviylar o'zlarini shogirdlariga shu hadisda rivoyat qilayotganda ko'rsatib berishadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bunday qilgandilar deb o'sha hadisda rivoyat qilib turib qiliqlarini ham qilib fe'llarini ham qilib ko'rsatib beradi shuni shuni ham aytadiki bu ham musalsal hadis deydi yo bo'lmasa bir hadis bor faqat mana shu ashuro kuni bugun ashuro kuni mana shu ashuro kunida rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytganlar bu hadisda shu kunda aytiladi shu hadisda mana shu kunda aytilishligi musalsal bo'lib kelyapti bu bo'lmasa qo'lni nima sanoq bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda aytib ketganlarda sanaganlar bir narsani. Shuni sanab turib hadisda aytganlarini har bir ustoz shogirdiga rivoyat qilayotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buna qilib sanagandilar deb turib ko'rsatib beradi. Mana shu musalsal davom etib ketadi. Mana shu kabi hadislarda musalsal hadis deb ataladi. Buni hadislarda turkumi aytib o'tdik 400 dan oshiq. Xo'p. Biz bundan taqriban 2 yil oldin <clears throat> xuddi mana shu Ashura kunida bir kuni hamma taxassus o'qiydigan va davrai hadis o'sha eng olamiy marhalani e, Pokiston madrasalaridagi eng oliy marhala bor, olamiy marhala deydi. Olidan ham yuqori olamiy marhala. Buni davrai hadis deb aytishadi. Davrai hadisda o'sha Sihoh sitta, Tahoviy, Shamoil Termiziy, muvatto imom molik muvatto imom muhammad kabi hadis kitoblarini hammasini boshidan to oxirigacha o'qiladi mana shu kurs oxirgi yilda otini davray hadis deydi shu davray hadisda o'qiydigan 300 ta talabani hamda taxassusda o'qiydigan 50 ga yaqin talabani Xo'p, Pokistondagi o'sha paytda Qozi Qozot deb atalgan va Pokistonda muftiylardan eng katta muftiylardan sanalgan u kishini shayx arab ajam arab bo'lsin ajam bo'lsin barcha olimlar uni olim deb tan olib uni taqvoli deb tan olgan bir kishi borlar u kishini otlarini Muhammad Taqiy Usmani deyiladi mana shu shayx Muhammad Taqiy Usmani bizga ustoz bo'ldilar bu kishi ustoz bo'lgandilar mana shu ustoz bir kuni hammamizni masjidga chaqirdilar faqat davrai hadisda o'qiydiganlar va taxassusda o'qiydiganlar 350 ga yaqin bola masjidga kelib o'tirdi. Boshqa hamma hech kim qatnashmadi. Boshqa past kursdagi talabalar qatnashmadi. To'yinki faqat shu hadisga ahl bo'lgan kishilarni chaqirdilar-da. Keyin qolganlar hammasi yo dam olayotgan yo ovqatlanayotgan payt edi madrasada. O'zini tartib nizomi bor. Keyin o'zlari masjidda o'tirgan ekanlar, kirib bordik hammamiz. Hamd sana aytib Alloh taologa so'z boshladilar. Aytdilarki, talabalar sizlarni nimaga bugun chaqirganimni bilasizlarmi dedi biz aytdikki ustoz biz bilmaymiz aytdilarki man sizlarga bugun bir hadisni manga ustozim rivoyat qilib bergan bir hadisni sizlarga rivoyat qilishni istadim toinki sizlarni san'atlaring rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bog'lanib qolsin mana shu musalsal hadislarni rivoyati bo'yicha deb o'shaning uchun sizlarni to'pladim dedilar keyin aytdilarki bu hadis shunday hadiski faqat mana shu shunda mana shu kunda aytsa oshiro kunida aytsa bu hadisni keyin mana shu hadisda haqqi o'sha ado bo'lgan bo'ladi musalsalligini to'liq bajarilgan bo'ladi boshqa kunlarda aytsa ham bo'laveradi lekin bu o'sha rivoyatni qonun qoidasiga muvofiq bo'lmaydi bugungi kunda aytilishligi muvofiq bo'lganligi uchun sizlarni man to'plab chaqirib keldim manga makkai mukarramada ustozimiz buni hadisda rivoyat qilib berdilar dedi keyin o'zlariga qanday rivoyat qilganlarini aytib berdilar makka mukarramaga bir yil mana shu muharram oyida umraga borganimda <clears throat> ashuro kuniga to'g'ri kelib qoldi katta majlisga borgandik islom fuqaholari majlisiga lekin u yerda bir sabablar bilan majlis bo'lmadi shundan keyin men e, mehmonxonadagi birodarlarimga aytdimki meni 2 kun Alloh uchun men bilan ko'rishmanglar muloqot qilmanglar orqamdan oqtarmanglar Men shunaqangi dunyo ishiga mana shu diniy dunyo ishi bilan masrufmanki, bir Allohga ibodat qilishlikka bo'sh vaqt topolmayman. Hozir menga nihoyatda qulay fursat, Alloh taoloni shunday uyini yaqiniga kelib qoldim. 2 kun men o'zimni ibodatga Allohga bo'shatib bermoqchiman. Shuning uchun meni orqamdan birov ko'rishgani ham kelmasin, ziyorat ham qilmanglar, oqtarmanglar ham iltimosdir. Xayrlashib masjidga kirib ketdim. kechasi-yu kunduzi Allohga shukrlar aytib tavof qilaman, ibodat qilaman, namoz o'qiyman, dam olaman, mana shunaqangi qilib 2 kun vaqtimni o'tkazdim deydi. Ikkinchi kuni to'satdan o'sha Makka mukarramadagi bir birodam quchoq ochib kutib qoldi, ko'rib qoldi. Keyin ikkalamiz ko'rishdik, hol ahvol so'radik. Aytdiki, sizni ustoz chaqiryapti dedi. Men aytdimki, men bu yerga shuncha sir qildimki kelganimni, hatto shu ustozga ham bildirmayman deganidan. Qatdan bilibdilar ustozim. aytdiki ustoz bilmadim qayerdan bilganlarini siz chaqiryaptilar tezda hozir man bilan birga borar ekansiz keyin bordik dedilar ustozimiz bir qancha talabalarni ichida o'tirgan ekanlar mani ko'rib kulib kutib oldilar tabassum bilan ha bizni ko'rmasdan qochib ketaman dedingizmi deb kutib oldilar keyin ko'rishib yo ustoz man unaqa emasdiyu mana shu ishlar ko'pligidan sizni vaqtingizni olgani o'sha vaqtingizni olamanmi yo'qmi deb bildirmayotgandim dedilar kelganim keyin aytdilarki bugun nimaga sizni chaqirganimni bilasizmi dedilar keyin man aytdimki yo'q bilmayman desam aytdilarki bugun ashuro kuni mana shu kunda rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytilgan rivoyat qilingan bir musalsal hadis bor ana shu hadisda mana shu jamlanganlarga aytib rivoyat qilmoqchi edim sizni kelganingizni xabar topib qoldimda siz ham shu ne'matdan bahramand bo'lishligi uchun sizni ham chaqirdim dedilar ustoz aytadilarki, "Men ustozimizni bizga bo'lgan bu shafqatiga, bu qadar biz uchun yaxshilikni xohlaganiga endi qancha Allohga shukr aytsam bo'laveradi" dedi. Chunki mana bu hadisni eshitishlik bilan, bu hadisda rivoyat qilishlik bilan mana sanadimga yana bir sanadim, ya'ni kuchayib qoldi. Mahkam bo'lib qoldi. Bu sanadim ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bog'lanib qoldi, muttasil bo'ldi dedi. Juda xursand bo'ldim dedilar. Keyin ana shu hadisni ustozimiz ana shu Oshiro kuni aytiladigan hadisni aytdilar. Hadisda aytishlaridan oldin aytdilarki, bu mana shunaqangi musalsal hadislar nihoyatda ko'p. O'shalarda ichidagi mashhurlarni hozir oldilaringizda, boshqalarini ham rivoyat qilaman. Oshiroda rivoyat qilinmagan, ya'ni boshqa vaqtlarda rivoyat qilingan. Shu musalsalni davomida buni ham aytib ketaveraman, bu ham bo'laveradi. lekin eng asosiysi aytmoqchi bo'lganim o'sha Ashura kunida aytiladigan musalsal hadis deb tushuntirdilar deydi. Keyin o'zlarini sanadlari bilan 400 ta musalsal hadisda sanadlari muttasil Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bog'lanar ekan. Ana shu hadisni men sizlarga hammasini aytishlikka 400 ta musalsal hadisni o'zimi sanadimdagi sizlar ham rivoyat qilishlaringizga ijozat beraman deb o'sha yerda ijozat berganlar. va o'sha hadisda marhamat qildilar deb ustoz mana shu voqeani aytdilarda keyin aytdilarki bugun man ham sizlarga talabalar shuning uchun to'pladim bugun sizlarga o'sha mana shu ne'mat hosil bo'lsin deb o'zimdagi ilmni keyingi avlodga qoldirib ketishlik uchun mana shu hadisda sizlarga aytib bermoqchiman va sizlarni hammalaringizga o'zimni sanadimda mana shu musalsal qancha hadis bor bo'lsa hammasini aytishlikka sizlarga ijozat beraman deb ustoz ijozat berdilar va hadisda rivoyat qildilar. Hozir bu yerda biz ham ana shu ustozlardan qolgan ustozlar aytib berib kelayotgan hadislar rivoyatini muhaddislar tartiblariga ko'ra asli biz buni ishda işte, loyiq emasmiz. Aslan biz o'sha ulug'larimizdan bizga hukm bo'ldi. Shuning uchun aytyapmiz. Bo'lmasa bizni asla hadis rivoyat qilib aytishlikka loyiq odamlar emasmiz. Hop, birinchi hadisda bizga ustoz rivoyat qildilar. Oshiro hadisini musalsal hadis Oshiroda aytiladiganda oxiri rivoyat qildilar. Birinchi al-musalsal bil ma'thur deb rivoyat qilingan musalsal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ar-rohimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka va taala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa." Mana bu hadis al-musalsal bir rahmat deb ham ataladi. Ya'ni mana shu hadisni rivoyat qilishlik ustozdan shogirdga o'tib kelyapti. Ya'ni rahmdillikni ta'lim berishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, shuni o'z sahobalariga aytganlar, shu holda barcha muhaddis o'zini shogirdini rahmdil bo'lishlikka tarbiya uchun birinchi mana shu musalsal hadisga shu hadis kiritilgan. rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki rahim qiluvchilar shafqat qiluvchilar yarhamhumur rahmanu tabaraka va taala ularga Alloh ya'ni rahmon bo'lgan Alloh tabaraka va taala ularga ham rahim qiladi irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama yerdagi zamindagilarga rahim qilinglar sizlarga osmondagi zot rahim qiladi shafqat qiladi degan mazmundagi hadis. Bu hadisda al-musalsal bil ma'thur deb ataladi. Ikkinchi hadis bu Anas roziyallohu anhu ning hadislari. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday rivoyat qiladilar. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam: "La yajidul abda halawatal imani hatta yu'mina bil qadari khayrihi va sharrihi, hulvihi va murrihi." فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره mana bu hadisda bu hadis al-musalsal bi qabdil lihya soqolda ushab turib aytilib aytilgan musalsal hadis deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, banda iymonni halovatini, lazzatini tatimaydi, Hatto qadarga, uni yaxshisiga, yomoniga, shiriniga, achchig'iga iymon keltirgingacha dedilar. Qachon mana shu qadarni yaxshisiga, taqdirimizni yaxshisiga, yaxshi kunlariga, yomon kunlariga, shirin va achchiq kunlariga qachon rozi bo'linsa, ana shunda iymonning lazzatini topadi dedilar. Va aytganlardan keyin qo'llarini soqollariga keltirdilar-da, soqollarini ushab aytdilarki, amantu bil qadar man iymon keltirdim taqdirga uni yaxshiligiga yomonligiga shirinligiga va achchig'iga barchasiga iymon keltirdim deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmat qildilar bu hadis musalsal hadis bi biqabdi lihya soqolni ushlab turib aytilgan musalsal hadis deyiladi mana bu ikkita hadis vaqtiki ustozimizdan bu hadisni eshitib musalsal hadisni eshitganimizdan keyin o'sha kuni qattiq ta'sirlandim katta man uchun bir baxt bo'lgandiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sanadimiz bog'lanib qolganiga Alloh taologa juda hamd aytdim va kirib uyqum qochib ketdi-da, hamma uxlagani yotdiman. Daftarimni olib ustozimiz qanday rivoyat qilgan bo'lsalar, nima voqealarni aytgan bo'lsalar, hammasini yozib qo'ydim. Lekin u daftarlarimiz hozir qolib ketgan. Bu yerga olib kela olmadik. Men xohishim shu ediki, asli so'zma-so'z o'sha ustozdan yozganimni aytib bermoqchi edim. Lekin bu yerda biz imkon topa olmadik. Inshaalloh kelgusi yilga agar tiriklik bo'lsa alloh nasib qilsa o'shani toptirib albatta men olib kelib qo'yaman o'sha hadisni ustozimiz aytganlardek aytib beraman inshaalloh hozir mana bu hadis e, menga biroz rivoyatida ikkilanib qoldim qaysi birini aytganligi hozir yodimda yo'q edi lekin hozir ehtiyotan ikkala hadisni ham aytaman ana shu hadis oshiro kunida aytilgan hadislar bu hadislar birinchisi <clears throat> sahih muslimda rivoyat qilingan buni muaviyat ibn abi sufyon radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar bu kishi o'zi asli shomda yashardilar shomdan madina munavvaraga keldilar madina munavvaraga kelganlarida masjidi navaviy sallallohu alayhi vasallamda nima qildilar xutba o'qidilar ana shu xutbada mana bu gaplarni Hazrat muaviya radhiyallohu anhu aytganlar ashiro kuni odamlarga madinaga kelganlarida xutba qildilar faqola أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم <clears throat> يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشورا ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر aytdilarki muaviya roziyallohu anhu إيه qani ey madina ahllari oshiro kuni xutba qilgan ekanlar Ulamolaringiz qayna ey Madina ahllari dedilar. Aytdilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mana bu bugungi kun haqida aytganlarini eshitdim. Bugungi kun Ashura kuni. Alloh taolo bu kunda sizlarga roza tutishni farz qilgani yo'q. Lekin men o'zim roza tutdim. Kim sizlardan roza tutishni yaxshi ko'rsa, roza tutsin. Kim sizlardan roza tutmaslikni yaxshi ko'rsa, roza tutmasin, deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Mana shu hadisni qaysi bir olim o'zining shogirdiga mana shu Ashura kunida aytilsa, ana shu hadis o'sha odamning e'tiboridan musalsal biyawmi ashura ashura kuni bilan musalsal bo'lgan hadis deyiladi rivoyati sanadi rasululloh sallallohu alayhi vasallamga borib bog'lanadi Hop, ikkinchi hadis bu ibn abbos anhu modan rivoyat qilingan marhamat qildilar Qala rasululloh sallallohu alayhi vasallam la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki agar man kelgusi yilga bor bo'lsam tirik bo'lsam albatta albatta 9-kuni Muharramda 9-kuni roza tutaman dedilar bu gapda aytyaptilar mana shu Ashura kunida aytyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xo'p, mana shu hadisda ham o'sha oxirgi Ashura kuni aytiladigan bo'lsa, bugun mana Muharramda 10 kun ekan, aytiladigan bo'lsa, bu hadis ham o'sha ustozlardan sanad bilan kelyotgan bo'lsa, al hadis musalsal bil Ashura ya'ni bi Ashura deb ataladi. Bizga Xo'p, ustozlarimiz rivoyat qilib berishgan va hadisni rivoyat qilishga, shogirdlarga ham rivoyat qilishlikka ijozat berilgan hadislar mana shu hadislar. bu yerda ustozlarni o'sha hadis ilmini o'sha ustozlarni muhaddis olimlarni bir tartiblari bor tartiblari shuki o'sha hadis aytishlikni ilmlarini o'zini qonun qoidalari va usul hadisda shularni bilmagan kishilarga hadis aytishlikka ijozat berishmaydi shuning uchun bu hadisda biz masalan rivoyat qilib aytdik lekin buni mazmuni sizlar mana shunday qilib aytishlikka ijozat bo'ldi degan mazmunda emas. Shuni bilib qo'yasizlar. Muhim masala. Aytilsa, aytilaveradi. Masalan, eshitilishi uchun birodarlar iymonlanish uchun aytilaveradi, lekin u nima bo'lmaydi? O'sha ustozdan ijozat bo'lib aytilgan degan hukmga kirmaydi, shunchalik. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu Ko'kda mag'rur kezarlar, qalamdan xavf sezarlar. Sen yozmasang yozarlar, seni qora nom bilan sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan Oldingi jumada muallif Umar Azizi birodarimizning dollar inqirozining siri nomli maqolasini taqdim qilib boshlagandik. أبشري يا أمتي زال الغثاء أبشري وصفى منك Keling ana shu maqolani davomini kelgan joyidan boshlasak. كشفت أوراقها مؤتمرات لم يعد يحجبها عنا غطاء Mutaxassislar dunyo iqtisodiyotini falaj qilgan 2008-yildagi moliyaviy inqiroz hali ham davom etayotganini aytib, uni 1929-yildagi dunyoni larzaga solgan iqtisodiy tanglik bilan tenglashtirmoqdalar. Bu o'xshashlikni hech bo'lmaganda 100 minglab insoniy fojialarda odamlarning Amerika dollariga sotib olgan uylari va banklarda to'plangan jamg'armalaridan ajralganida millionlab baxtsizlarda ko'rish mumkin. Shu kunlarda 11 millionga yaqin ipoteka, ya'ni qarzga olayotgan narsani garovga qo'yish orqali kredit olgan Amerika fuqarolari banklardan qarzdor. Hukumat ularga yordam berishga harakat qilmoqda. lekin imkonini topa olmayapti. Chunki ipoteka kredit tizimi Amerikada doimiy suratda o'sib boruvchi ko'chmas mulk ustiga qurilgan moliyaviy piramidadir. Oddiy amerikaliklarning esa qarzni uzish uchun imkonlari yo'q, chunki ular qiladigan ishning o'zi yo'q. Ish bo'lmagandan keyin olingan qarzni to'lash uchun pul qayerdan bo'lsin? ishsizlikning ishga yaroqli aholi orasida 20% dan oshgani va aholi daromadlarining achinarli holati AQShda ijtimoiy bo'hronlar kelib chiqishi uchun kuchli asos bo'ladi. AQShdagi ijtimoiy parokandalikning isbotini Palatka, ya'ni xayma shaharchalari sonining keskin ko'payganida ko'rish mumkin. Bu kabi shaharchalarda yashovchilarning hammasi yaqin yillarda ish joyidan ajragan ishsizlar banklardan olgan kredit qarzlarini to'lay olmagani sababli uylaridan haydab chiqarilgan kishilar Ayni kunlarda mamlakat bo'ylab banklar tomonidan tortib olingan 100 minglab uylar bo'sh yotgan holda. Palatka shaharchalarida 100 minglab oilalar yashamoqda. Ularning nafaqat kredit qarzlarini to'lashga, hatto bitta xonani ijaraga olishga ham qurbilari yetmaydi. O'z uylaridan ajrab bu palatka shaharchalarida yashovchi odamlar allaqachon dunyoga dong taratgan Amerikacha orzudan qo'llarini yuvib, qo'ltiqlariga artganlar. Ular bugun faqatgina ochlikdan va sovuqdan o'lmay qolishnigina orzu qiladilar xolos. Moliyaviy bo'hron bu bechora hol ishsiz kishilarni shafqatsizlarcha ko'chaga uloqtirgan. Amerika aholisining qariyb 3 dan 1 qismi olingan kredit qarzni to'lash yoki oziq ovqat sotib olishdan birini tanlashga majbur bo'lmoqda. Yo yeyish kerak yoki qarzni to'lash kerak. Bundan tashqari tibbiy sug'urta uchun ham pul to'lash kerak. Aks holda issiqjon erta bir kun kasal bo'lsang, tibbiy yordam olish imkoni bo'lmay qoladi. Amerikada pul bo'lmasa o'layotgan kasalga ham hech bir tabib qaramaydi. Bu kabi sabablarga ko'ra odamlar yemishdan o'zlarini tejashga majbur. Yoshi 50 dan o'tgan tub amerikalik hayotida issiq ovqat yemaganligini aytgan. Sababi so'ralganda issiq ovqat pishirishga va uni bemalol yeb o'tirishga vaqtni qayerdan olaman? Tirikchiligim qanday o'tadi? Men hozir pulni ishlashim kerak deb javob bergan. Bunaqa odamlar bitta ikkita emas, bu aksar o'rta hol amerikaliklar uchun xos turmush tarzi. Hisob-kitoblarga ko'ra, hozir AQShda 13 million balog'atga yetmagan bola ochlikdan azob chekadi. Ularning bugungi kuni yo'q. Ahvol shu ketishda bo'lsa, ularning ertangi kuni ham bo'lmaydi. Iqtisodiy muammolar boshqa bir muammo. Jinoyatchilikning o'sishiga ham kuchli omil bo'lmoqda. O'g'irlik, zo'ravonlik, qotillik, fohishabozlik avjiga chiqqan. Jinoyatchilik bilan urushda Amerika hali juda og'ir talofatlarga uchradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda jinoyatchilar qo'lida o'lganlar soni AQShning 1-jahon urushida bergan qurbonlari sonidan oshib ketgan. Ustiga ustak, bu raqam kun sayin ortib bormoqda. 1960-yilda Amerikada jinoyatchilik birinchi marta rekord darajaga yetgan edi. O'sha yili og'ir jinoyatlar soni 2 milliondan ortgan. 1971-yilga kelib esa 1-yildagi jinoyatlar soni 6 millionga yetdi. Ulardan 365 mingi qurolli talonchilikdan iborat bo'ldi. 2011-yilga kelib 1 yildagi og'ir jinoyatlar soni 10 milliondan oshib ketdi. Hozirgi kunda Amerikada har 28 sekundda bitta o'g'irlik, har 1 minutda bitta avtomobil o'g'irlash, har 2,5 minutda bitta qurolli qaroqchilik, har 5 minutda bitta nomusga tajovuz, har 8 minutda bitta qotillik sodir bo'ladi. Jinoyatchilikning hamma sohasida Amerika dunyoda Janubiy Afrika Respublikasidan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Mana Amerikaning haqiqiy ahvoli. Amerikacha yaxshi yashash kasaliga mubtalo bo'lgan bir toifa odamlar sudxo'rlik ustiga qurilgan bankdan foizning o'zi oylik maoshdan ko'p bo'lgan kreditga olingan koshona uy, tulpordek irg'ishlab turgan qimmatbaho mashina uchun pul to'lash maqsadida o'zlarini yemishdan tiyishga majburdirlar. Yegani noni yo'q odamga 3 qavatli uy, 600 ot kuchi quvvatga ega mashina nega kerakligini bu odamning o'zi ham tushunmasa kerak. Buning ildizini boshqa yerdan qidirish kerak. Aslida oddiyroq, odmiroq yashash mumkin-ku. kredit qarz olishning olganda ham Alloh taolo harom qilgan foiz bilan, foiz bo'lib ham o'ta yuqori foiz bilan olishning nima keragi bor? Kredit olmasa bas hech qanday muammo bo'lmaydi. Biroq butun axborot olamida sizni shohona yashashga va bunga imkon ham borligi zo'r berib targ'ib qilinadi. Imkoni esa kreditda deb ishontiriladi. Mana falonchi buncha kredit oldi, bu bilan falon ishlarini qildi, natijada 100 barobar foyda ko'rdi. Siz ham shunday foyda ko'ring. Hoziroq kredit oling, baxtli bo'lasiz. Banklardan orqa oldiga qaramay kredit beriladi. Odamlar baxtiyor yashash uchun orqa oldilariga qaramay kredit oladi. Amerikada kredit sudxo'rliksiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Butun moliyaviy tizim sutxo'rlik ustiga qurilgan. Sizni hech gap so'zsiz surib chetga chiqarib qo'yishadi. Amerika moliya tizimi shunday qurilganki, siz chor atrofda hamma joyda qarzdorsiz va bu qarz foizlar bilan muntazam suratda ko'payib, ortib turadi. Foizlarni ham albatta to'lashingiz shart. Bir umr shunday qarz olasiz, qarzingizni to'lash uchun esa yana qarz olasiz. Bu cheksiz davom etaveradi. Misol keltiramiz, masalan, Obama Bushdan 1000 dollarlik yengil mashina sotib olmoqchi. O'zida pul yo'q. Shuning uchun bankdan kredit oladi. Bankning tabiiyki o'zining puli bo'lmaydi. Unga Clinton 100 dollar jamg'arma qo'ygan. Bank shu pulni Obamaga kreditga beradi. Tabiiyki pul yo'qligi uchun bank unga birdaniga 1000 dollar bera olmaydi. har oyda 100 dollardan 10 oyda berishini va 1 yildan so'ng 40% ustama bilan qaytarib olishini aytadi. Mashinaning pulini bo'lib-bo'lib berishga kelishib, har oy Obama bankdan 100 dollar oladi va uni Bushga beradi. Bu bilan Obama go'yoki 1000 dollarlik mashinani 100 dollarga sotib olgandek bo'ladi. bo'sh olgan bu 100 dollarni qaytarib bankka jamg'arma qilib qo'yadi. Keyingi oy Obama bankdan 100 dollar oladi va Bushga beradi. Bush uni yana bankka qo'yadi. Shu tariqa o'rtada bittagina 100 dollarlik qog'oz chirpirab aylanadigan Obama, Bush va bank degan uchburchak hosil bo'ladi. Oradan 10 oy o'tib, Obama bankdan olgani 1000 dollar va foizi 400 dollar, jami 1400 dollar qarz bo'ladi. Bank o'z navbatida Bushdan 1000 dollar qarz bo'ladi. Bor yo'g'i bittagina 100 dollarlik haqiqiy qog'oz pul qatnashgan nayrangbozchiliklardan hech qayerda yo'q 2400 dollar, hech qayerda yo'q, faqat qog'ozda raqam shaklidagi pul hosil bo'ldi. lekin to'lashga kelganda Obama haqiqiy pullar bilan to'laydi. Oradagi foiz 400 dollar bankka foydaga qoldi. Bank hech narsa qilmasdan 400 dollar ishladi. Bundan tashqari bank qilgan xizmati uchun ham haq oladi. Yaxshilab e'tibor berilsa, bu yerda Clinton bankka qo'ygan 100 dollardan boshqa haqiqiy pul yo'q. muomalada ham shu 100 dollardan boshqa pul ishlamadi. Bu oddiy bir misol. Millionlab odamlar bilan million, milliard dollarlar qatnashgan bu kabi moliyaviy muomalalardan banklar qancha ishlashini tasavvur qilsa bo'ladi. Hozirda bu nayrangbozliklar yanada osonlashgan. kredit karta, plastik karta, bank hisoblarida hech qanday haqiqiy pul qatnashmaydi. Bu banklarning yanada shishib boyishlari uchun keng yo'l demakdir. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bunday moliyaviy tizim atayin shunday mug'ambirona qurilgan. Bu parda ortidagi dunyo hokimlariga haqiqiy ashyolarning haqiqiy qiymatini belgilovchi oltinni muomaladan chiqarib tashlash uchun xizmat qilish kerak edi. Shu maqsadda 1933-yil prezident Roosevelt buyrug'i bilan aholidan hamma shaxsiy oltin yig'ishtirib olingan. Bo'lib o'tgan jahon urushida AQSh xazinasiga yana qancha oltin kelib tushganini hech kim bilmaydi. 1965 yil Fransiya prezidenti De Gaulle AQShga bir necha kema dollar jo'natib, o'rniga oltin talab qilgan va avval kelishilgan xalqaro shartnomalar asosida maqsadiga erishgan ham. Bunga chidamagan muttaham Amerika hukumatı nayranglar boshladi. Oradan hech qancha o'tmay 1971-yil AQSh prezidenti Nixon oltin zaxirasi tugagani sabab qilib ko'rsatib, bundan keyin Amerika hukumati dollarni oltin bilan kafolatlamasligini e'lon qildi. Shu kundan boshlab dollar aslida oddiy qog'ozga aylangan bo'lsa-da, odamlar shuurida oltinga tenglashtirilganicha qoldi. Hozir AQSh o'zining singanini e'lon qilsa, dunyodagi milliardlab dollarlar haqiqatda oddiy qog'ozga aylanadi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, hozir AQSh oltin zaxirasi deb ko'rsatilayotgan narsa arzon wolframdan quyilgan soxta metal ekan. Haqiqiy oltinlar esa parda ortidagi ko'rinmas shaxslar nazoratiga allaqachonlar o'tib ketgan. Shu o'rinda sionistlar protokoli deb atalmish yahudiylarning hujjatidan parcha keltiramiz. davlat ommaviy axborot vositalaridan foydalanishni eplay olmadi va shu tariqa u bizning qo'limizga o'tib qoldi. Bu vosita orqali biz o'zimiz panada turgan holda hokimiyatga erishdik va bu hokimiyat tufayli qon va ko'z yoshlari orasidan olib bo'lsa ham oltinlarni o'z qo'limizga to'pladik. oltinning muomaladan chiqishi va uning o'rnini hech qanday qiymatga ega bo'lmagan dollar kabi qog'ozning egallashida aniq iqtisodiy omillar bor. Ulardan asosiysi buyumlarning qiymatini oltin bilan belgilash kredit siyosatini cheklaydi. Qog'oz pullar mamlakat oltin zaxirasiga bog'liq ravishda chiqariladi. Oltin qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p chiqarish mumkin. oltin bo'lmasa pul chiqarish mumkin emas. Amerika dollarni oltindan ajratib, yuqoridagi mutanosiblikdan voz kechdi. Bu bilan chegaralanmagan kredit siyosatini amalga oshirdi. Shu bilan birga dollar dunyo valyutasi sifatidagi vazifasini ham rasman bajaraverdi. Biroq bu dollarga endi oltin emas, yana dollar olish mumkin bo'lib qoldi. vaqti bilan dollar evaziga olish mumkin bo'lgan narsalar turlari ham ko'payib bordi. Masalan, turli xil to'lov quvvatiga ega bo'lgan kartalar, obligatsiya va zayomlar, aksiyalar, banklardagi hisoblar va hokazo va hokazo. Zamonaviy pul kompyuterdagi raqamlar yoki rangli qog'ozlarga aylandi. bir paytlar dollar qo'l bilan ushlasa bo'ladigan ishlab chiqarish bilan kafolatlangan bo'lsa, bir muddatdan keyin u harbiy kuch, atom kallakli raketalar va avianosislar bilan kafolatlandi. Bugungi kunga kelib esa oddiy hashak bilan kafolatlangan. Odamlar shuurini aldash, ko'r qilish bilan kafolatlangan. Maqolaning davomi yana keyingi safarga qoldi. Keling endi saytimizga kelayotgan xatlardan ba'zilariga diqqat qilaylik. O'zini Bobir deb tanishtirgan birodarimiz shunday yozadilar: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Olamlar Parvardigori Allohga hamd va sanolar bo'lsin. O'zini yo'lida jihad qilayotgan mujohidlarga yordam bersin va jihad ne'matiga hali erishmagan bizday bandalarga Alloh o'zi nasib qilsin jihad ne'matini. Birodarlar, biz Yevropada 5 mahal namozni o'qib, shunisiga ham shukr deb yuribmiz, u lekin qalbimiz sizlar tomon talpinadi. sizlarni internet orqali qilayotgan amaliyotlaringizni ko'rib, biz Allohning oldiga borganda qanday javob beramiz? Shu amalimiz bilan jannatni orzu qilyapmizmi deb sizlar tarafga intilamiz. Lekin sizlarni qaydan topamiz va qanday qo'shilamiz deb qolamiz. Shu bilan o'zimizni aldaymiz. Yana bolalarimiz va oilamizdan ko'zimiz qiymaydi. Shunga bizga Allohning ne'mati jihodni bildiringlar va saflaringizga qo'shinglar, biz ham ko'raylik, bilaylik va dinimizga biz ham xizmatimizni qo'shaylik inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb tugatadi. O'zini Abdulloh deb tanitgan birodarimiz esa shunday debdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh har birimizni niyatlarimizni va amallarimizni xolis qilsin. Birodar, aka-ukalar, men shu harakatga qo'shilishni Allohdan so'rab qolaman. Lekin mana 5 yil bo'ldi, lekin nasib qilmayapti. Meni iltimosim inshaalloh sizlarning duolaringlar inshaalloh ijobat. Meni haqqimga duo qilib Allohimdan so'rashlaringni so'rardim. Lekin inshaalloh Allohdan umid qilaman. Sizlar bilan ko'rishtirishiga. Assalomu alaykum. Ubaydulloh nomli yana bir ukaxonimiz esa mana bunda yozibdilar. Bratan, men hijrat qilmoqchiman. Shunga sizlar bilan ishchi boshlamoqchi edim. Lekin sizlar meni FSB ga ishlaydi deb o'ylayapsizlar shakli. Men xolis niyat qiluvdim, ammo bunaqa bo'ladi deb o'ylamabman. To'g'risi endi maqsadga o'tsak, men hijrat qilaman. Shunga yordam berishinglarni iltimos qilaman. Men sabr qilaman. Men Makka da yashayman. Imkoniyat bo'ladi menda. Siz menga ishoninglar. Men sizlarni ko'rsatmanglarga muhtojman. Yana nima dey sizlarga? Men musulmonman. Men sizlarni juda yaxshi ko'raman. Sizlar haqiqiy mu'minsizlar. Duch kelgan odamga men ham ishonmayman. Lekin sizlarni ko'rib shak shubhalarim qolmaydi. Ishimni oson qilsin, meni unchalik so'z boyligim kamligidan hozir nima deb yozishni ham bilmay qoldim. o'zaro ishonch paydo bo'ladi degan umiddaman. Men hijrat qilmasam, oqibatini o'qsam, qo'rqib ketaman. Har doim uxlamoqchi bo'lsam, o'layotgandek bo'laman. Hayolimda ertalabgacha o'lib qolaman deb xayol qilaman. Sizlarga xat yozib, sizlarni ham bezovta qilyapman. Uzr meni kechiringlar. Sizlarga meni keragim ham yo'q, lekin sizlar menga juda ham keraksizlar. Iltimos, o'zingizlar bu yog'ini tushundinglar shekilli. Akalarim, men ilmli odammasman. Ilm olsam ham bo'lar Makka Madinada, lekin ilmlilarni gaplarini eshitib, ularga o'xshab qolishdan qo'rqayapman. Alloh uchun yordam berishlarini xohlardim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qani erman degan mu'min jihad maydoniga kelsin, o'qib o'tgan kitobiga amal qandayligin bilsin. Rasul akram yo'lining cho'qqisiga ham bir intilsin. Yaratgan zot buyurgandek, o'zin botin qilsin. Qani erman degan mu'min jihad maydoniga kelsin, o'qib o'tgan kitobiga amal qandayligin bilsin. Rasul akram yo'lining cho'qqisiga ham bir intilsin yaratgan zot buyurgandek o'zin otin qilsin salaf solihlarimiz ham kitob sunnatni ushlagan ayamasdan shu yo'l uchun butun hayot bag'ishlagan ibodat deb bilib tinmay kechayu kunduz ishlagan qilib Allohga bandalik odamga kun bo'lishmagan qani erman degan mu'min amal maydoniga kelsin uzoq bo'lishlik janglardan uzun qilmas hayotingni ustingga yog'sa ham o'qlar shoshiltirmas vafotingni ajal oldin bitilgandir eshitmaski sadodingni bo'lib nafsingni fikrida unutma vojibotingni qani erman degan mu'min siloh maydoniga kelsin olib pistirma har joydan silohlar barchasin joylab turarlar qancha ham muddat kelar o'ljasini boylab ochib janglar qilar sherlar aziz jonin fido aylab ko'rursiz mehribon zotning shahidlar olishin saylab qani erman degan mu'min hujum maydoniga kelsin qani erman degan mu'min jihod maydoniga kelsin o'qib o'tgan kitobiga amal qandayligin bilsin rasul akram yo'lining cho'qqisiga ham bir intilsin yaratgan zot buyurgandek o'zin vojibotin qilsin qana erman degan mo'min jihod maydoniga kelsin o'qib o'tgan kitobiga amal qandayligin bilsin rasul akram yo'lining cho'qqisiga ham bir intilsin yaratgan zot buyurgandi o'zin vajibatin qilsin assalomu alaykum va alaykum assalom va rahmatulloh aka charchamayapsizmi xizmatlar bilan alhamdulillah alloh rozi bo'lsin bu xizmat doirasidagi ishlaringizdan tinglovchilarimizga ozgina aytib bera olasizmi bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatulloh mana shu alhamdulillah alloh taolo bizga hijratni nasib etdi. shu hijrat diyorida yana bo'lib ham alloh taolo o'zi bir xizmat nasib etdi. bu xizmat mana shu muxobara sohasiga tushdi muxobara sohasida e, birodarlarimiz mana ma'lumki ko'pchilikda muxobara bor qo'lida mana shu muxobara tutib yurgan birodarlarga qanday maslahatlaringiz bor ya'ni muxobara tutishlikni o'zini bir qonun qoidalari bor shundaymi bale mana shu qonun qoidalarini hozir tushuntirib bera olasizmi ba'zilar bor masalan mana ta'limda ham o'sha muhobara tutishni o'rgatishadi lekin ko'pchilikni esdan chiqib ketgan bu narsa ba'zilarni shuni yana bir siz eslatib o'tasizmi mana shu muhobaralarimizni tutishlikda o'sha ta'limda ham o'tiladi ma'lum bir qisqa o'tilganligi sababimi yoki biz bu narsaga to'liq bilmaganligimizmi ozgina e, lekin birodarlarimiz qo'lidan kelgancha shu qo'lidagi shu muxobaralarini tutish jarayonida ularda bir nimalarga e'tibor berish kerak? Tutish jarayonida masalan hozirgi kunda biz bu muxobaralarni shu imkoni boricha doim yoqli turishligi uchun bularni biz zaryadni batareykalarni qo'yib, charjerlar qo'yib, o'shanga ko'p hali qilyapmiz. Birodarlar o'shanda o'ta xushyorroq bo'lish kerak. Xo'p, qancha turish kerak zaryadda? Endi u batareykalar hamma birodarlar har xilda, ba'zilariniki bor yangiroq, ba'zilariniki bor eskiroq. Mana misol uchun yangi batareyka olindi. O'sha e, zaryad oladigan batareyka olindi. Shu tokda qancha turish kerak? Endi hozir bu tuglarimiz har xil ba'zi joyda katta 220 bo'lsa, 220 normal bo'lgan joyda bizda 1.5 amperlisi bor, 2 amperlisi bor, 1 amperlisi o'shanga qarab turib Ba'zilar 1.5 amperlarimiz bor, ba'zilari bor 15 minutda to'ldiradi. Ba'zilari bor to'kkam joyda bir kunda ham to'ldiradi. uchun bir marta o'zi qo'ygan paytda ko'rib olsa, keyin qiynalmaydi inshaalloh. chunki birinchi qo'yganda ko'rib olish kerak zaryad qanaqa adaptor qanaqa qancha zaryad beradi qaysi paytda to'ldiradi bu endi o'zini hushyorligiga bog'liq chunki har xil holatda yuramiz o'zimiz ham bilmaymiz hikmat aka bu muhobaralar narxi hozirgi kunda qancha turadi shu muhobaralarimiz narxi hammasi o'zini muhobaralar har xil ko'p shu qo'lingizdagi muhobara qancha turadi Mana shular hozir kunda 25 ming, 26 ming, 27 mingga chiqdi. Nomi nima? Bu Icon V8. Hozir yangi modellari chiqqan, kichkinasi Xitoydiki. Ular shu 11 ming, 12 ming. U Xitoyniki bilan mana buni hozir qanchalik farqi bor? Biz bundan ko'p foydalanganligimiz sababli bular narxlari ko'tarilib ketdi, ular yangi chiqqanligi sababli bunga qaraganda bunga talabot ko'proqda. ko'pchilik bundan ko'p foydalanadi undan zaruratga olinyapti-ku lekin ko'p shu yaqin atroflarga lekin yangiligida yaxshi ish beradi ham maydalar Xo'p, muhobarani tutishlikda ob-havoga ham bog'liqlik joyi bormi? Bali. Qanday? Yaxshi ayting. Sovuq havolarda batareykalar qancha zaiflashib, tez batareykalar tez tugaydi. Issiq havoda alhamdulillah ba'zi bir batareyalar bir kun, 2 kun, 3 kun, 1 haftagacha ishlatish mumkin. ha kim biladi yog'ingarchilik bo'lsa-chi? yog'ingarchilikda qolmagani yaxshi chaqmoq paytlarida ehtiyot qilgani yaxshi tashqarilarda nam havoda qolmagani yaxshi endi mana shu muhobara sohasida siz nafaqat muhobarada e, so'zni yetkazish balkim uni tuzatish ishlari bilan ham mashg'ulsiz asosan sizga qanday holatda muhobaralar keladi biz ko'proq buzilib kelayotgan joylar shu antena qismi keyboard knopkalar ular chunki knopkalar ko'p buziladi chang to'lib qolish bir suvga tushish hali o'quvchisiga o'sha yerlarda lambardan lambarga o'zi bo'ysunmagan holda o'tib ketib qolinadi. Ba'zi knopkalar bossangiz boshqa lambalar chiqib ketadi. Hop, endi o'sha oxirgi savolim jamoatimizda muhobara tutayotganlarga qanday so'zlaringiz bor? Shu muhobara tutayotgan birodarlarimizga mana shu qo'lidagi muhobiralarini shu Allohning mulki deb turib yaxshi e'tibor berishligi biz chaqirgan paytimizda topa olsak yaxshiroq. Chunki bir ishlar bo'ladiki, o'sha vaqtda yetkazish kerak. O'sha paytlarda topa olmay qolsak, bir kun orqaga ketishi mumkin yoki boshqa. namozda bo'lsanglar yoki bo'lmasa bir radio eshitish vaqti bo'lsa, shu bilan mashg'ul bo'lsanglar unda nima bo'ladi biz shu namoz namoz vaqtlarida ozon qo'yiladi. O'sha vaqtlarda biz ma'lum bir muddat namozga qo'yiladi. Har namozga inshaalloh qo'yishga harakat qilamiz, lekin qo'yishimiz kerak. Ba'zi birlar xayolimizdan ko'tarilib qolib ketmasa, 5 mahalga qo'yamiz. O'sha vaqtda ozgina vaqt uzilib qolishi mumkin. Lekin imkoni boricha o'sha vaqtda ham birodarlar navbat bilan bir kishi payraha turiladi. Ya'ni namozni ado etib bo'lib, keyin yana muxbirga э, javob berasizlar shundaymi bali shunaqa yana mana shu birodarlarimizga bir nasihatlarimiz radio namoz vaqtlarida shu agar zarur bir zarurat bo'lmasa chaqirmaganlar yaxshiroq o'zlari ham bir shu radioni eshitib yoki shu namoz vaqtini his etib alqsa yaxshiroq o'zlariga hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan istamti bi hayotik hayotingdan foydalanib qol. Hidoyat cheksiz mulkdir, bu mulk barchada yo'qdir. Mu'minlar haq podshohlar, bu baxtdan ko'ngil to'qdir. Hidoyat cheksiz mulkdir, bu mulk barchada yo'qdir. Mu'minlar haq podshohlar, bu baxtdan ko'ngil to'qdir. Ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رسول الله صلى الله عليه وسلم insonlarni chiroyli uslublar bilan da'vat qilardi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir insonni da'vat qilmoqchi bo'lsa albatta aytib o'tdik oldingi jalsalarimizda avval uni ijobiy tarafini aytib o'tar hattoki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbatan yaxshi gumonda bo'lishligi va rasululloh sollallohu alayhi sallamning huzurida bu insonni o'rni bor ekanligini bildirishlik uchun va aynan ummatni ham bu narsa talab qilinadi aytib o'tdik inson da'vat qilishligi va inson bir odamni xatosini o'nglashligi bu albatta lozim narsa. Aytib o'tilgan xatolar ham o'nglanishligi insonlarda orasida bo'lsin, boshqasida bo'lsin, to'g'ridan to'g'ri bo'lmasligi va imkoniyati boricha o'sha insonda yakka qolgan holatda chiroyli uslub bilan da'vat qilishligi va ikkinchi shart o'sha da'vat qilinayotgan insonni ijobiy tarafini gapirilib, o'sha da'vat qilguvchi insonni huzurida go'yoki bu insonga nisbatan nima daraja bor, e'tibor bor, ehtimom bor. Shuni bildirishligi uchun. Va bu narsa ayni samarali va natijali narsadir. Keling, Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ni qissasini eshitaylik. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu botir, jasoratli qo'mondon edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xolid ibn Validni islomiga juda ham mutashawwiq bo'lib bu kishini islomga kirishlikni xohlar edi. Ta Xolid ibn Valid Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelib islomni qabul qilguncha hamma jangda ishtirok etgan musulmonlarda ziddiga. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kunlardan bir kuni Xolid ibn Valid to'g'risida chiroyli gap aytadida va biladiki o'sha narsa Xolid ibn Validga yetib borishligini. Agar Xolid oldimizga kelib islomni qabul qilganida biz uni ikrom qilardik va boshqasidan, ya'ni boshliq qilardik, o'ziga yarasha ish berardik degan bir ajib chiroyli gap gapiradi. Mana qoid bo'lgan odamni, boshliq bo'lgan odamni vazifasi qanday bo'lishi kerak. Nafaqat o'zini qo'l ostidagi odamlarni g'ami bilan, balki boshqalar g'amida ham yurishligi. Doimiy ravishda manfaat ummat uchun manfaat va islom uchun manfaat qayerda bo'lsa, o'sha narsani izlab yurishlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kullardan bir kuni o'tirar edi. Bir nasroniy odamning janozasi olib o'tildi. rasululloh sallam yig'ladilar nasroniy o'ldi ketdi lekin rasululloh sallam yig'ladi ashoblar ya rasululloh Anas nasroniy bu nimaga yig'layapsiz ashoblarga qaradi avalaysat nafsan tadkhulun nar o'tga kirmayaptimi bu nafs nasroniy bo'lsin boshqa bo'lsin lekin o'tga kirib ketyapti-yu dozaqqa. qanday yig'lamang mana rasululloh sallallohu alayhi va sallam habibi Rabbul alamin rahmatalil lil alamin bo'lgan zotdir. Bir insonku o'tga kiryapti-ku. Islomni qabul qilmadi, Alloh taolo hidoyat bermadi, lekin o'tga kiryapti, shuning uchun kuyinaman. Shuning uchun achinaman deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedi. Subhanalloh. Keling, Xolid ibn al-Valid qissasiga qaytaylik. Xolid ibn al-Valid radhiyallohu anhu islom keltirishlikdan oldin kofirlarning eng ashaddiysi va ularning boshlig'i edi. Ya'ni askariy jihatda biror bir fursat topmasin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qarshisiga urush e'lon qilib, harbiy tayyorgarliklar ko'rib Rasululloh sallam musulmonlar qarshisiga har xil rejalar uyushtirib yurar edi. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ashoblarni va Rasululloh sallamni Hudaybiyadan Quraysh bilan sulh qilib, keyingi yilga umra qilishlikka kelishgan holatda Madinaga qaytganligini ko'rdi. Khalid ibn Valid bundan keyin Qurayshni ya'ni arablarni mushriklarni sha'ni pasayib borib, kundan kunga Khalid ibn Validni go'yoki nafsida sha'ni, obro'si qolmayotganligi ko'rinar edi Qurayshda. Khalid ibn Valid tafakkur qildi, o'ylandi. Nima qoldi endi Qurayshda? hech narsa qolmadi obro' e'tibor ham qolmadi quraysh ahdni buzdi xullas Khalid ibn validga bu narsa yoqmadi aytib o'tdik aql ne'matlar ichida eng katta ne'mat bo'lib ishlatgan insonga bu aqlni to'g'ri ishlatilgan insonga katta ne'matdir ibn valid najoshiga boraymi qayga qayga boray yo'q najoshiga bormayman Najoshiyni huzurida Muhammadni ashablari emin holatda yashashyapti. Hiroqilga boraymi? O'zimi dinimdan nasroniy diniga o'tamanmi yoki yahudiy diniga o'tamanmi? Qayga boraman? Ajnabiylar orasida yashayman. Shunday deb o'zini sha'ni haqida Xolid ibn al-Valid fikr qila boshladi. Kunlar o'tdi, oylar o'tdi. musulmonlarni umra qiladigan mav'ida safari yetib keldi. O'sha belgilangan vaqt yetib keldi. Musulmonlar umra qilgan holatlarida Makka ga kirishdi. ibn Valid bu holatni ko'tara olmadi. Makka dan tashqariga chiqdi-da, ya'ni tashqarida, ya'ni o'zini ko'tara olmadi Xolid. <coughs> Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umrasini tugatdi. Makka ko'chalariga va o'tgan Makkada o'tgan hayotini bir esga oldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va yana eng muhim narsa Xolid ibn al-Validni ham esga oldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Xolid ibn Valid hali islomga kirmagan. Kofir, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Xolid ibn al-Validni esga oldi. Esga olishligi Xolid ibn al-Validni akasi Valid ibn al-Validga qaradida Valid ibn al-Valid o'sha kuni musulmon bo'lgan edi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga umra qilgani Makka ga kirgan edi. Musulmon bo'lib bo'lgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Khalid ibn al-Validga, ya'ni Valid ibn al-Validni ukasiga risola yo'llashlikni iroda qildi. Nimaga? Islomga kirishlikka targ'ib asosida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam akasiga Xolid qani dedi. Valid aytdiki, inshaalloh Alloh xohlasa keladi ya Rasululloh. Shu yerda, ya'ni Alloh xohlasa, Alloh olib kelsa keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, Xolid ibn al-Valid, ya'ni Xoliddek insonlar islomdan g'ofil bo'lib yurishliklari yaxshi emas. Agar Xolid islom keltirsa, islom quvvatlashar edi. Musulmonlar birligiga yaxshi bo'lar edi degan chiroyli iliq fikrni bildirdi. So'ngra yana o'sha avvalgi aytgan so'zni Rasululloh qaytarib, agar kelsa, islom keltirsa, biz uni ikrom qilib, uni o'ziga munosib tarzda mukofotlagan bo'lar edik deb Rasululloh sallam Xolid ibn al-Validni akasi Validga shunday dedi. Mana bu narsa Xolid ibn al-Validni akasi Validga juda ham chiroyli ta'sir bo'ldida, chiroyli xush xabar Xolid ibn al-Valid ukasini izlay boshladi. topolmadi. Musulmonlar Madinaga qaytishlikka bel bog'lagandan keyin Valid, ya'ni akasi ukasiga xat yozdi. Bismillahirrohmanirrohim. Amma ba'd, ya'ni deb men seni islomdan yuz o'girishligingga ajablanaman. Aqllisan, juda ham chiroyli aql bergan Alloh taolo. Sendek insonlar islomdan g'ofil. Mana bundek chiroyli islomdan g'ofil o'tishligi mumkin emas. sendek aqlli inson. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mendan sen haqingda so'radi. Xolid qani dedi. Men inshaalloh Alloh taolo uni islomga keltiradi. Islomga kirgizadi. Alloh taolo bu Xolid sababli inshaalloh islom zafar qushtiradi. dedim. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar Xolid ibn al-Valid islomga kelsa, ukang islomga kiradigan bo'lsa, uni chiroyli ikromlaymiz va bu kirishligi musulmonlarning foydasiga bo'ladi. va o'zi uchun ham yaxshi bo'ladi degan chiroyli gaplarni gapirdi. Men o'ylaymanki, aqlli insonsan, bu fursatni qo'ldan boy bermaysan degan umiddaman deb akasi Xolid ibn Validga maktub qoldiradi. Shunday ekan, ey ukajon, fursatni qo'ldan boy bermaginda darhol salohiyatli bo'lgan mavtin, ya'ni vatanga salohiyatli bo'lgan joyga safar qildi. Ya'ni Madinaga borgan. Xolid ibn al-Valid aytadiki, menga akamdan kitobat, risola kelgandan keyin yana bir bor menda nashot paydo bo'ldi. Rag'batimga rag'bat qo'shildi islomga nisbatan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni men haqimda suoli yanada menga nima ruh bag'ishladi. aytib o'tdik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nafaqat o'zini qo'l ostidagi nafarlar, balki islomga foydasi bo'lgan va foydasi tegan tegadigan insonlar haqida agarchi kofir bo'lsa ham ehtimomini bildirar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana Allohumma ayyidil islama bi umarayni Umar ibn al-Xattob yoki bo'lmasam Abu Jahl ikkosiga duo qilgan edi. Islom keltirishlikdan oldin. Allohim ikki Umarni biri bilan islomni qo'llagi Lekin eng islom Allohga yaqini, Allohga suyumliroqi Umar ibn Xattob bo'lganligi uchun Umar ibn Xattob islom keltirgan. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xiyarukum fil islami xiyarukum fil jahiliyati iza faqihu. Ya'ni islom jahiliyat islomga kirmagan insonlarni aqlligi, xuluqda yaxshisiz ham islomda kirgandan keyin ham eng yaxshisiga aylanadi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aqli bor va xulqli insonlarni birinchi bo'lib da'vat qilishlikka urinardi. Abu Bakrni misolida ko'rishligimiz mumkin. Ala kullin qissaga qaytamiz. Khalid ibn al-Valid radhiyallohu anhu aytadiki, tush ko'rdim. Go'yoki men qashab ketgan shahardan ko'kalamzorga aylangan, tabiati go'zal holatga kelgan shaharga chiqqanligimni ko'rdim. ya'ni qaqshab ketgan, sahroga aylangan, cho'lga aylangan shahardan chiroyli tabiatli shaharga kirganligim tushimda ko'rdim. Va aytdimki, albatta bu haqiqiy tush bo'ldi. Ya'ni bu tush yolg'on emas dedimda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldiga borishlikni, ya'ni Madinatul Munawvaraga borishlikni azm qildim. Va aytdimki, menni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga borishligimga kim suhbatdosh bo'ladi? Kim sherik bo'ladi? Safwan ibn Umayyani oldiga bordim. Ya'ni ibn Vali Safwan ibn Umayya eng ashaddiy kofirda oldiga bordi. Ey Abu Wahab. ya Abu Wahab, biz juda ham yomon holatda bo'ldik. Juda ham mana farqimiz ketib, sharqimiz qoldi shunga o'xshagan mushriklarni, ya'ni Qurayshda bir obro' e'tibori qolmadi. Muhammadni sharafi ajamga ham, arabga ham barobar bo'lib, kundan kunga islom rivojlanib ketyapti. Agar Muhammadga borib ergashsak juda yaxshi bo'lardi deb Xolid ibn al-Valid Safwan ibn Umayyaga shunday dedi. Safwan ibn Umayya qattiq yuz o'girdi. Agar mendan boshqa inson qolmasa ham Qurayshda Muhammadga qarshi ergashmayman. o'zim yakka qolganda ham Muhammadga qarshi bo'lib turaveraman deb shunday qattiq gapni gapirdi Safwan ibn Umayya. Khalid ibn Valid tark qildimda o'z o'zimga aytdimda bu inson e, akasi, otasi qatl qilindi Badrda. Shuning uchun bu inson achiqlanyapti. Shuning uchun bu inson men bilan Muhammadni oldiga borishlik amri mahol dedimda Ikrima ibn Abi Jahl oldiga bordi. Ikrimat ibn Abi Jahlga ham shu Safwan ibn Umayyaga nima degan bo'lsam shuni aytdim. Safwan ibn Umayya nima degan bo'lsa, Ikrimat ibn Abi Jahl ham menga shunday dedi. Agar o'zim yakka qolganimda ham Muhammadga ergashmayman deb shunday dedi. Khalid ibn Walid radhiyallohu anhu uyimdan chiqdimda Usmon ibn Talha ga yo'liqdim. Usmon ibn ga aytdimki, men Madinatul Munawvaraga ketyapman. Qurayshda nima sodir bo'layotganligi, Quraysh kundan kunga e, zaiflashib borayotganligi, islom sha'ni yuqorilashib borayotganligi, ala kullin men Muhammadni oldiga ketmoqchiman deb e, Usmon ibn Talhaga shunday dedi. Usmon ibn Talha bilan kelishdim. Ertasi kuni saharga yaqin, ya'ni turni oxiri vaqtda, ya'ni subh vaqtida Ya'jaj degan yerida uchrashishlikni agar Usmon ibn Talha mendan oldin chiqsa, o'sha yerda kutishligi va men undan oldin chiqsam, men ham uni intizorlik bilan o'sha yerda kutishligimni belgiladikda, o'sha yerga chiqishlikni. Ertasi kuni, ya'ni Madinaga safar oldidan. Men saharda chiqdim Quraysh buni ikkamizning chiqqanligimizni bilmasligi uchun. Avvaliga Khalid ibn Walid azimat bilan chiqqan edi. So'ngra Usmon ibn Talha bilan maslahatlashgandan keyin sahar chiqishligi biroq bilmasligini kelishgan edi. Ya'jajda uchrashdik. Usmon ibn Talha bilan uchrashdim. Usmon ibn Talha bilan uchrashgan vaqtimda Hida degan yerga yetganimizda Amr ibn al-Asni tuyani ustida ko'rdik. Ya'ni tuyani ustida safar qilib qayoqqadir ketayotganligini ko'rdik. Saharda. Shunda Amr ibn al-As aytadiki: "Marhaman bil qawm. Xush kelibsizlar. Qayerga ketyapsizlar?" Amrum muloqotdiki, nima sizlarni chiqardi? Sababi nima? Qayerga ketyapsizlar? Biz aytdikki, o'zingni nima chiqardi? Nimaga ketyapsiz endi deb biz ham unga savol tariqasida javob berdik. Amrum muloqot ham aynan shu fikrda ketayotgan ekan. Ya'ni Rasul sollallohu alayhi vasallam Muhammadga ergashishlik uchun bo'ldi, Makkadan yuz o'girmoqchi. Bunga ham Alloh taolo aql bergan, bu aqlni dan unumli foydalangan holatda Makkadan chiqqanligini aytdi. xullas qalam uchalamiz bir fikrga keldikda madina taraf yo'l oldik sherik bo'lgan holatda safar qilib to madinaga yetib bordik rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bizni madinaga kelganligimiz haqida xabar berildi rasululloh alayhi vasallam juda xursand bo'lganligi men ya'ni xolid ibn valid aytadiki men chiroyli kiyimlarimni kirdim kiydimda rasululloh alayhi vasallamga yo'liqdim avval rasululloh alayhi vasallamga yo'liqishdan oldin akam Valid yo'liqdi menga. Shunday aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam seni kelganliging to'g'risida juda ham mamnun, juda ham e, xursand. Seni kutib turibdi dedi. Tezroq bor Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan uchrash dedi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashmoqlik uchun shoshildim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim, tabassum qilib turar edi. Bu nubuvat, ya'ni nabiyligi, rasul ekanligidan bir go'yoki menga dalolat bo'lib ko'rindi. Chunki men shu kungacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ziddiga kurashib keldim. Biror bir jang bo'lmasin musulmonlar ziddiga hammasida kurashib keldim. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham tabassum qilib, chiroyli holatda kutib oldi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salom berdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham vasallam ham menga javob, ya'ni alik salomga javob berdi. Men aytdimki, inni ushhidu alla ilaha illalloh va annaka rasululloh. Men shohidlik berib guvohlik beramanki, Alloh taolaning yagonaligi va seni rasul ekanligingga deb aytdim. Alloh taolo seni hidoyat qildi. Allohga hamd bo'lsin deb Alloh taolaga hamd aytdi. Men seni aqlli deb bilardim va seni islomingni umid qilib turgan edim. Alloh taolo mana seni hidoyat ham qildi deb rasululloh sallallohu alayhi shunday chiroyli gaplarni gapirdi men rasululloh sallallohu alayhi aytdimki ya muhammad ya rasululloh men sizni rasul ekanligingizni aynodan haqni inkor qilib guvohlik bermagan edim. o'sha holatlarga istig'for ayting alloh taolo meni kechirsin dedi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam al yajubu ma kana qablahu islom oldingi gunohlarni kechiradi dedi-da istig'for aytdi ya rasululloh duo qiling dedim. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohumma g'fir li Xalidi li Xalid ibn al-Valid deb Alloh taolodan duo qildi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Xolid ibn al-Valid haqidagi aytgan fikri-yu Xolid ibn al-Valid keyin islomga kirib, inshaalloh buni o'z o'rnida bir to'liq ham bu kishi sababli bo'lgan futuhatlar to'g'risida inshaalloh boshqa bir jalsada gapirib o'tamiz. Alakullin bu qissada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Xolid ibn Valid kofir bo'lishiga qaramasdan bu kishi haqida chiroyli fikr bildirganligi va Xolid ibn Validni bu narsa islomini tezlatib va islomga kirishlikka sabab bo'lganligini aytib o'tdi. Ya'ni ayni o'sha makarimul axloq va chiroyli muomala va insonni biror bir narsani xatosini o'nglashlikdan oldin insonni ijobiy tarafini aytishligi, bu ijobiy tarafni aytishlik bilan bu kishiga nisbatan bir yaxshi ta'surot va yaxshi gumonda qolishligi mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlaridan hatto mana Xolid ibn Validning qissasidan ham ko'ramiz. Alloh taolo o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashadigan kishilardan qilsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum va li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim. qo'ymaydi ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha qor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha qor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi. Endi ma'ruzasini tinglamoqchi bo'lgan shayxning ismi Imron Husayndir. Katta zalda olamonga qarata ingliz tilida qilingan ushbu ma'ruzaning tarjimasini Ne'matulloh birodarimizga topshirdik. Marhamat. Qadrli radio tinglovchilar, Bugun sizlarning e'tiboringizga Shayx Imron Husaynning Dajjal mavzusida qilgan darsini havola qilmoqchimiz. Bu mavzuni tanlashimiz bejiz emas. Xabaringiz bo'lsa, hozirda Isroil hukumatining siyosati katta burilish qilmoqda. Oldin Amerika etagiga yashirinib ish ko'radigan yahudiylar hozir mustaqil ravishda dunyodagi turli davlatlarga tahdid solishni boshlagan. O'limdan qochadigan qo'rqoq yahudiylar bunday dov yuraklik qilishiga nima sabab bo'lmoqda? Bugungi va kelasi uchrashuvlarimizda inshaalloh ana shu mavzuni yoritishga harakat qilamiz. Tinglovchilarimizni zeriktirib qo'ymaslik uchun Shayx Imron Husayn darslarini qisqartirgan holda yetkazamiz. Shayx shunday davom ettiradilar. sent down this Quran that it might explain all things. And therefore that it might explain this Qur'onning Nahl surasida bizlarga hayotimizdagi bo'layotgan ko'pgina noma'lum narsalarni bizlarga tushuntirib berishligi uchun Qur'on nozil qilinganligi to'g'risida oyat bor. Muqaddas zaminda bo'layotgan kishini ajablantiradigan voqealarni bizga tushuntirib beradi. Muqaddas zamin deganda hozirda Isroil hukumati joylashgan joyni aytayapmiz. Chunki bu mintaqada juda ko'p payg'ambarlar o'tgan. Bugun ushbu zaminda ajib ishlar ro'y bermoqda. Bu hodisalarni bizga Qur'on yechib beradi. Bunga ilm, hikmat va Allohning hidoyati kerak bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Hamma payg'ambarlar o'z ummatlarini dajjoldan ogohlantirishgan. Nuh ham o'z qavmini ogohlantirgan. Lekin men sizlarga aytadigan narsalarni mendan oldin hech kim aytmagan. Dajjal chap ko'zi bilan ko'radi va uning o'ng ko'zi esa ko'r. U uzum donasi kabi bo'rtib chiqqan. Lekin sizlarning Robbingiz bir ko'z emas. Dajjalning ikki ko'zi o'rtasida kofir deb yozib qo'yilgan. Har mo'min uni o'qiy oladi. Xoh uni savodi bo'lsin yoki o'qish yozishni bilmasin. Dajjolni kofir ekanini o'qiy oladi. Savol: Endi nima uchun kofir u yoziqni o'qiy olmaydi? Nima uchun mu'min o'qiy oladi? Kofir esa o'qiy olmaydi? Bizda bu ko'zlardan boshqa ko'z bormi? Bu quloqlardan boshqa quloq bormi? Xudosiz taraqqiyot olami yo'q deb javob beradi. Lekin Qur'on bor deb aytadi. Qur'on qalb ko'ra oladi, eshita oladi deb aytadi. Uning uchun iymon qalbda joylashishi kerak. Shunda Alloh unga nur beradi. Mana shu nur bilan qalb ko'rishni boshlaydi. Mo'min Dajjolni kofir ekanini qalb ko'zi bilan o'qiy oladi. Bundan shu ma'lum bo'ladiki, Dajjolning chap ko'zi bilan ko'rishligi tashqi dunyoni ko'rishligi, o'ng ko'zining ko'rligi esa uning qalbi ko'rligiga dalolat qiladi. With this introduction, we understand now that when we're dealing with the subject of the Antichrist, there is a lot of symbolism involved in it. Bu ma'ruzamizning kirish so'zlaridan tushunamizki, Dajjal mavzusi ramzlar bilan bog'liqdir. Bu ramzlarni aniqlash va izohlash kerak bo'ladi. O'tgan darslarimizda Banu Isroilga berilgan bashoratlar to'g'risida gaplashgan edik. Alloh taolo yahudiylarga Al-Masih nomli payg'ambar kelishi va u dunyoni boshqarishi to'g'risidagi bashoratlar berilgandi. Masih alayhisalom Davud alayhisalomning kursisida o'tirib, dunyoni adolat bilan boshqaradi deyilgan. Bu bashoratlar berilganda Yahudiylar Bobil mamlakatida joylashgan bo'lgan va muqaddas zamin kofirlar tomonidan bosib olingan bo'lgan. Agar Masih dunyoni boshqaradigan bo'lsa, buning uchun bir necha shartlar bajarilishi kerakligini yahudiylar tushunib yetgan. Birinchisi, u muqaddas zaminni ozod qilishi kerak. Ikkinchisi, u mu'minlarni muqaddas zaminga olib kelishi va u yerga egalik qilishlari kerak bo'ladi. Uchinchisi, Davud va Sulaymon alayhisalomlarning tuzgan hukumatlari kabi sharafli Isroil hukumatini tiklashi kerak bo'ladi. To'rtinchisi mana shu Isroil hukumatı yana bir bor butun dunyoni boshqaradigan davlatga aylanishi kerak. Va shunda Masih Davud alayhisolamning kursilaridan turib dunyoni boshqaradi. Bu hukumat qiyomatgacha davom etadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh bir maxluq yaratganini aytadilar. Va Alloh bu maxluqga o'zini Iso Masih alayhissalom qilib ko'rsatishlik vazifasini yuklagan. Dajjal o'zini Iso alayhissalom qilib ko'rsatib mug'ombirlik qiladi. U ustasi farang mug'ombir Masih Dajjal bo'ladi. Endi agar Dajjal o'zini Iso alayhissalom qilib ko'rsatadigan bo'lsa, unda u ham dunyoni Isroildan turib boshqarishga intilishi kerak bo'ladi. Faqat shundan so'ng u o'zini Masihman deb e'lon qila oladi. Dajjal yahudlarga o'zini Masih ekanligini isbotlash uchun u yahudlar uchun to'rt shartni bajarishligi kerak. Birinchisi yahudiylarga Isroilni ozod qilishi, ikkinchisi hamma yahudlarni Isroilga egalik qilish uchun Isroilga hijrat qilishga chaqiradi. Uchinchisi, muqaddas zaminda Isroil hukumatini qayta tiklashi kerak va yahudlarni bu davlat Davud va Sulaymon alayhisalomdan qolgan muqaddas Isroil davlati ekaniga ishontirishligi kerak. To'rtinchisi, Dajjal Isroil davlati dunyoni boshqarishligini e'lon qilishi kerak. Dajjal dunyoni Isroilda turib boshqara boshlaydi va o'zini men Masihman deb e'lon qiladi. Shunda ko'pchilik uning Masih ekaniga iymon keltiradi. Dajjal qo'llarini bir-biriga ishqalab, "Bopladim" deb xursand bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinadagi bir yahudiy bolani Dajjal deb gumon qiladilar. Bolaning nomi Ibn Sayyad. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Umar roziyallohu anhu bilan birga bolani tekshirishga boshladi. Bola Rasulullohning savollariga odobsizlik bilan javob beradi. Shunda Umar roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, izin bering, bu bolani kallasini chopib tashlay" deb aytganlarida Rasululloh: "Yo'q, Agar u dajjal bo'lsa, uni sen o'ldira olmaysan. Agar u dajjal bo'lmasa, unda bu bolani o'ldirishing gunoh bo'ladi deb aytadilar. Bundan biz bilamizki, bu bola dajjal bo'lishi ham mumkin edi. Va bu bola dajjal bo'lishligi uchun dajjal dunyoga chiqqan bo'lishi kerak. Bu hadisdan biz dajjalni Rasululloh davrlarida dunyoga kelganini tushunamiz. Agar dajjal ozodlikka chiqqan bo'lsa, unda u qayerda? Mavzuni yana bir qiziq joyiga yetib keldik. Sunan Abu Davudda nasroniylikdan chiqib islomni qabul qilgan Tamimid Dari qissasi bor. Tamimid Dari o'z boshidan o'tkazgan voqeani Rasulullohga aytib beradilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarni chaqirib, ularga Tamimid Darining qissasi men sizlarga Dajjal to'g'risida aytganlarimni tasdiqlaydi deb Tamimi Darining voqasini odamlarga o'zlari aytib beradilar. Voqea shunday bo'lgan. Tamimi Dari o'zining 30-40 kishilik kemasi bilan safarga chiqishgan. Kuchlik dovul kelib, kemani bir oylik masofa uzoqlikdagi bir orolga olib boradi. Qirg'oqqa tushishganida ularning oldiga qalin junli bir maxluq keladi. Boshi qayerda, dumi qayerda bilib bo'lmasdi. Bu maxluq men jassosaman deb gapiradi. Ya'ni josus. Qur'onda vala tajassasu josuslik qilmanglar deb aytilgan. Bu orol josuslar bilan to'la bo'lgan joy. Jassosa bir ibodatxonaga ishora qilib, u yerda bir kishi sizlarni so'rayapti deydi. Va ular u yerga borishadi. U yerda kuchga to'lgan yosh yigitni ko'rishdi. Jingalak sochli, lekin ko'zi to'g'risida ma'lumot berilmagan. Uning qo'llari bo'yniga kishanlangan, oyoqlari zanjirband qilingan bo'lgan. Yosh yigit Tamimiddari va uning birodarlarini turli savollarga tutadi. Hadis uzun. Xullas, savol-javob tugagandan so'ng men dajjolman deb aytadi. Qachon men ozodlikka chiqsam, men hamma shaharlarga kiraman, lekin Madina va Makka ga kira olmayman. Ularni farishtalar qo'riqlaydi deydi. Biz bu hadisdan bilamizki, Tamimi Dari uchrashgan vaqtda hali ozod bo'lmagan. Va yana Dajjal arab dunyosidan dengiz bilan borganda bir oylik masofadagi orolda joylashgan va bu oroldagilar josuslikda ustas faranglardan. Dajjal mana shu oroldan o'zining masih bo'lishlik vazifasini boshlaydi va oxiri dunyoni Isroildan boshqarishlik bilan tugaydi. Sizlarga savol. Bu orol qayerda? Bu savolga javob berish uchun yana bir sahih Muslimdagi hadisga murojaat qilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Dajjal ozodlikka chiqqanida u dunyoda 40 kun yashaydi. Bir kun bir yil kabi, bir kun bir oy kabi, bir kun bir hafta kabi, qolgan kunlari sizning kunlaringiz kabi, deydilar. Diqqat bilan quloq soling. Qachon Dajjalning kunlari bizning kunlarga teng bo'lganda, Bizning vaqt birligimiz uniki bilan bir xil bo'ladi. Vaqtlar teng bo'lganda biz uni ko'ra olamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar. O'sha vaqtda sochlari jingalak, yosh, navqiron yigit bo'ladi. U yahudi bo'ladi. Ruling the world from Jerusalem the way the world is now ruled from Washington. Biz ko'rishni boshlaganda u Isroildan dunyoni boshqarayotgan bo'ladi. Hozirda Dunyo Vashingtondan boshqarilgani kabi. Ana endi u ozod bo'lib, bir kuni bir yil kabi bo'lganda Dajjal yer kurrasining qayerida bo'ladi? Bir kuni bir oy kabi bo'lganda u qayerda bo'ladi? Va bir kuni bir hafta kabi bo'lganda Dajjal qayerda bo'ladi? Bu savollarga javob bormi? Javob shuki, u ozod qilinganda u o'sha orolda bo'ladi. O'sha oroldan u o'z vazifasini boshlaydi. Muqaddas zaminni o'sha yerdan ozod qiladi. Muqaddas zaminni yahudiylar o'zlariniki qilib olishadi. Muqaddas zaminda Isroil hukumatini tiklashadi. Va Yahudlarga bu hukumat Davud va Sulaymon alayhisalomlarning hukumati ekani ishontiriladi. Butun dunyo Isroildan boshqariladi. Javob shu. Men bilaman. ham fikr bo'lmasligingiz mumkin. Lekin siz meni fikrimni xato deb ayta olmaysiz, toki menga to'g'ri javobni aytmaguningizcha. Bu adolatdan-da to'g'ri emasmi? Javobga qaytsak, 1917-yilda Britaniya qiziq bir ish qildi. Dinsiz jamiyatlarning shahzodasi hisoblangan Britaniya 1917-yilda oktyabr oyida Balfour deklaratsiyasini chiqaradi. muqaddas zaminda yahudiylarga vatan qurib berishlik maqsadini bildiradi. 2 oydan so'ng 1917-yilning dekabrida general Allenby o'z armiyasi bilan Usmoniylar armiyasini yengib, muqaddas zaminni, ya'ni Falastinni ozod qiladi. General Allenby Izroilga kirib, bugun salibiy urushi nihoyasiga yetdi deb e'lon qiladi. Bu juda qiziq emasmi? Qanday qilib dinsiz hukumat 1000 yil oldin pop olib borgan salibiy jang to'g'risida gapiradi. 1917 va 1948-yillar ichida uzoq mug'ombirlik yordamida Britaniya muqaddas zaminni yahudiylar o'zlariniki qilib olishlariga yordam beradi. Qonunbozlikni juda sevadigan Britaniya 1948-yilda esa yana ham qiziq bir ish qildi. Har doim qul bo'lgan mamlakatlarni ozod qilayotganda qonuniy ravishda yangi hukumatga topshirardi. Britaniya tarixida birinchi va oxirgi marta hukumatni hech kimga topshirmasdan qorong'u kechada qochgan o'g'ri kabi yo'q bo'ldi. Britaniya 1948-yilda doya kabi yangi mamlakatni tug'ilishiga yordam berdi. Ya'ni Yevropalik Yahudi Isroil mamlakati dunyoga keldi. Mening javobim shu. And so my answer is that that island of Tamimuddari is Britain. Tamimuddari borgan orol bu Britaniyadir. Jahonda nima gap? Qisqa satrlarda. عادمت الخير كالليل كالرعد شرارة عادمت السيف كالريح كالموج غزارة عادمت الخير كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة جاز طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة ينقلك لرمزنا harakatimiz mujohidlari tarafidan uyushtirilgan amaliyotlar bilan boshlaymiz harakatimiz mujohidlari Lada mintaqasida chorshanba kuni snayper yordamida bir favjini qatl qildilar. Va yana xuddi shu chorshanba kuni Vaziristonning Shaktu mintaqasida ham snayper vositasida mujohid birodarlarimiz bir favjini otib o'ldirganlar. Harakatimiz mujohidlari tomonidan uyushtirilgan keyingi amaliyot Afg'onistonning Qunduz viloyati Asqalon degan joyda birodarlarimiz 190 milliy urdu askarlarini minaga tushirganlar. Natijada barchalari halok bo'lishgan. Allohu akbar. Afg'oniston Qobuldagi Britaniya, AQSh va NATOning markaziga fidoilik amaliyoti bo'ldi. Kofirlarning ma'lum qilishicha, atigi ikkita qo'riqchi o'lgan ekan. Afg'onistonning poytaxti Kobuldan shimoli sharqda joylashgan Kapiso viloyatining Tagob va Nijrob bazalaridan Fransiya o'zining 400 askarini olib chiqdi. Qolgan jangga aloqasi bo'lmagan yana 2000 fransuz harbiysi esa kelasi yil o'rtasida Afg'onistonni tark etishini Fransiya prezidenti François Hollande aytib o'tdi. Kufr ma'lumotiga ko'ra 2001-yildan beri Afg'onistonda Fransiyaning kamida 88 askari o'ldirilgan. Taliban harakati Fransiya harbiylarining olib chiqilganini olqishlab, Amerika Qo'shma Shtatlarining yetakchiligidagi xalqaro kuchlarni Fransiyadan o'rnak olishiga chaqirdi. Xost viloyatidan Allohning dushmanlari bo'lmoq AQSh askarlari afg'on murtad askarlar ixtiyoriga mintaqani bo'shatib chiqib ketishdi. Pokiston Karachida Shialar qadamjosi yaqinida qoldirilgan mopedga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 4 shia o'lgan, 14 tasi yarador bo'lgan. Masofadan turib boshqariladigan bomba ekan. Muharram oyi boshlanishi arafasida sunniylar va shialar o'rtasidagi to'qnashuvlarning oldini olish uchun butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan edi. xususan o'tgan juma kuni ehtimoliy hujumlar bo'lishi va masofada turib boshqariladigan portlovchi moslamalarni ishga solishning oldini olish uchun Pokiston hukumatı uyali telefon aloqasini vaqtincha o'chirib qo'ygan edi. Baluchiston Quetta shahrida mototsiklga o'rnatib ketilgan Minaga 90 mashinalarda ketayotgan favjilar tushib portlagan. Hukumatning xabar berishicha 3 ta favji o'lgan. 20 ga yaqini yarador bo'lgan. O'liklar soni yana ortishi mumkin. Yaradorlar o'ta og'ir ahvolda. Pokiston sudi Chatral Zilla mintaqasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilgan 25 yoshli Ali Shohni o'lim jazosiga hukm etdi. Ali Shoh o'tgan yilning mart oyida uyining tomiga chiqib olib qilgan haqoratidan keyin qamoqqa olingan edi. Afg'oniston hukumatining bildirishicha, payshanba kuni kechqurun kamida 8 nafar Taliban nafarlari ozod qilingan va Islomobod hukumatı yana ko'proq taliblarni ozod qilish niyatini bildirgan. Bunga oid kelishuv o'tgan hafta Pokiston tashqi ishlar vazirligi va Afg'oniston tinchlik masalalari bo'yicha oliy kengash o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralarda imzolandi. haqorat qilinganlikda ayblangan nasroniy ayol Osiyobibi ham o'lim jazosiga hukm qilingan edi. Biroq bu hukm hali ijro etilganicha yo'q. O'lim jazosi Pokistonda e'lon qilinganiga 32 yil bo'ldi. Lekin shu kungacha o'limga hukm qilinganlarga nisbatan jazo ijro qilinmagan. Aybdor deb topilganlar apellyatsiya sudiga murojaat qilib, o'z jazolari yengillatilishiga muvaffaq bo'lganlar. Suvatning Shangla degan joyida politsiya ofitseri nafarlari bilan ketayotganda minaga tushib qolishgan. Natijada bir ofitser o'lgan, uning 4 ta sherigi yarador bo'lgan. Pokistonning Janihel mintaqasida politsiyaning 90 rusumli mashinasi minaga tushgan. Natijada 4 politsiyachi o'lgan. Xaybarning Dara mintaqasida mujohidlar postga qarata otgan raketalari natijasida bir favji o'lgani va ikkitasi yarador bo'lganini hukumat axboroti aytib o'tdi. Libiya Benghazi shahrida mujohidlar xavfsizlik xizmati katta ofitserini o'ldirib ketishgan. Misr Asyut shahrida bolalarni olib ketayotgan ichida 4 6 yosh oralig'idagi 60 bola bo'lgan avtobus poyezd bilan to'qnashib ketdi. Natijada avtobus ichida ketayotgan kamida 47 bola hayotdan ko'z yumdi. Suriya mujohidlar Damashqdagi harbiylar bazasini egalladilar. Ansorul Islom va Jundulloh jamoasi 4 kunlik janglardan keyin havo mudofaasi batalyonini ham egalladilar. Yana ozgina harakat qilinsa, Samoda uchayotgan josus tayyoralarni mujohidlar ham uchirib ko'rishadi. Alhamdulillah, Shomning fathiga oz qolmoqda. Barchamiz mujohidlar haqqiga duo qilaylik. Hindiston 2008-yili Hindistonga Pokiston tomonidan hujum qilib kirgan bir mujohidni qatl qildilar. Eslatib o'tamiz, o'sha yili mujohidlar 170 ga yaqin kofir va mushriklarni yo'q qilgandilar. O'lganlarning aksari Amerika Qo'shma Shtatlarining fuqarolari bo'lgan edi. Panjob viloyatining Panday shahrida shiyalar motam marosimini o'tkazishayotgan paytda shiyalar orasiga kirib olgan fidoi o'z tugmasini bosgan. Natijada 15 ta shiya o'lgan, 40 dan ortig'i yarador bo'lgan. Yaradorlarning aksari mayib majruh bo'lib qolgan va hozirda ular ham o'lim holatida yotishibdi. Xuddi shu kuni Karachida ham o'zini zanjirlar bilan o'rayotgan shiyalarning motam marosimiga belidagi fidoilik bog'ichi bilan tashrif buyurgan mujohid o'zini portlatishi natijasida shiyalardan ikkitasi o'lib, 16 tasi yarador bo'lgan. Britaniya Angliya qamoqxonalarining birida saqlanayotgan mahbus Shayx Abu Qatoda al-Falastiniyni 7 yillik qamoq jazosidan so'ng shahardan chiqmaslik garovi evasiga ozod qilindi. Samali Somaliga hijrat qilib, Ash-Shabob guruhiga qo'shilgan Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosi Abu Mansur al-Amrikini dunyoning eng qidirilayotgan 31 terrorchilar ro'yxatiga kiritdi. Bu mujohidning yana bir ismi Umar Shafiqdir. Abu Mansur avvalroq rep yo'nalishidagi musiqachi bo'lganligi tufayli repchi jihodchi laqabi bilan ham tanilgan. 28 yoshli Abu Mansur al-Amriki Ba'zi xabarlarga ko'ra, u Ash-Shabob yetakchisi maqomigacha ko'tarilgan va hozirda Somalida qolmoqda deydi Amerikaning Federal qidiruv byurosi. AQSh davlat departamenti vakilasi Viktoriya Nulandining aytishicha, agar Suriya prezidenti Bashar Asad yurtni tashlab chiqib ketmoqchi bo'lsa, unga va uning oilasiga Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya yoki Isroildan boshpana berishlikka rozi ekanlarini aytishgan. Lekin Bashar Asad Rossiyaning Russia Today telekanaliga bergan bayonotida har qanday vaziyatda ham vatanini tashlab chiqib ketmasligini va'da qildi. Men suriyalikman. Suriyada tug'ilganman. Suriyada yashashim va shu yerda o'lishim kerak dedi. Mustabid Bashar al-Asad. Shuningdek, Agarda Suriyaga boshqa davlatlar bostirib kelgudek bo'lsa, dunyoni to'xtatib bo'lmas oqibatlar kutayotganligidan qo'rqitdi. Amerika prezidenti Barak Obama yahudiylarning muqaddas kitoblari bilan qasamyod qildi. Shuningdek, Obama Isroilning o'z hududini himoya qilish huquqini har qanday holatda ham qo'llab-quvvatlashini bildirib, Falastinga piyoda holda askariy hujumini uyushtirishni noto'g'ri deb aytdi. Agar askar piyoda kirsa, Isroil uchun katta talafot bo'lishini bildirdi. O'tgan eshitirishlarimizning birida AQSh tarkibidan chiqishlikka bir necha shtatlar ariza topshirganligi xabar berib o'tilgan edi. Boshog'riq yana ko'paydi. Xuddi shunday talabnomalar bilan endilikda 50 shtatning barchasi Oq uyga murojaat qildi. Buning uchun har bir talabnoma prezident idorasi tomonidan qaralib chiqishligi uchun 1 oy mobaynida 25 ming kishidan imzo yig'ilishi kerak bo'ladi. Hozirda bir necha shtat kerakli miqdordagi imzolarni yig'ib bo'ldi. Qolgan imzolar internet orqali yig'ilmoqda. Rossiyaning Omsk viloyatida Mi-8 rusumli vertolyoti ichidagi 22 ta askari bilan havoda kutilmaganda quladi. Matbuotlarning yozishicha, hech kim o'lmagan, faqatgina og'ir jarohat olganlar va oyoq qo'li singanlar bor ekan. Ertasi kuni, ya'ni 18-noyabrda yana bir bu safar Mi-2 rusumli vertolyoti ichidagi ikkita uchuvchisi bilan Oktyabr qishlog'iga quladi. Guvohlarning aytishicha, ikkala uchuvchi ham o'lgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarbayev o'zining navbatdagi chiqishida hijob haqida gapirdi. Emishki hijob bu arablarning milliy kiyimi. Biz musulmonmiz, lekin har davlatni o'zining milliyligi va o'zining qadriyati bor. Shuningdek, bizni ham o'z yo'limiz va o'z milliyligimiz bor deb aytdi. Isroil Yahudlar Suriyadagi mujohidlarni yo'q qilish uchun har qanday yordamga tayyor ekanini bildirdi. Turkiya bo'lsa o'zining Suriya bilan bo'lgan chegara postini vaqtincha yopib qo'yganini aytib o'tdi. Isroil harbiylari Hamasning xavfsizlik xizmati bosh qarorgohini nishonga oldi. Falastinliklarning aytishicha, Eronning Al-Quds satellit telekanaliga ham Isroil tomonidan ikkita raketa kelib tushishi natijasida bino vayron bo'lgan. Yana Isroil Isroil harbiylari dushanba kuni ham Falastinni bombardimon qilish natijasida yana kamida 23 musulmon hayotdan ko'z yumdi. Shu bilan 14-noyabrdan beri 100 ta falastinlik musulmon yahudiylar hujumi ostida qatl qilindilar. seshanbaga o'tar kechasi falastinliklar ham Isroil hududiga kamida 20 ta raketa bilan javob qaytardi. Chorshanba kuni Isroilning poytaxti Tel-Avivda yo'lovchi avtobusi portlagan. Yahudiylar esa hech kim o'lmagan, faqatgina 10 kishi ozgina yarador bo'lgan deb ommaviy axborotga bildirish berishgan. Kecha esa ana shu jiddiy talofat ko'rmaganlardan 13 tasi o'lgani ma'lum qilindi. Siz muhtaram tengdoshlarimiz diqqatiga Falastindagi musulmonlarning Allohning dushmanlari bo'lmish yahudiylarning tomonidan bo'layotgan zulm zo'ravonliklariga Alloh subhanahu va taolo tarafidan sabr berishligini so'rab, duo qilishlikni unutmaylik. Ushbu xabarlar bilan navbatdagi jumadan jumagacha dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi dasturimizni Mujohid Usoma aka bilan Mujohid Ne'matullohlar olib bordik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السيد الخير السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلكها كبابيل تخرج بالرعب جدارة